kang sembah miring ngulun kapurpa riseng murbeng rat Suwuh rep negari pundi to kang kahe kuati dosa dosa iku marang sawiji hadrin wis dosa 10 purwa wiwitan sanadyan to kathah sita ing jowo to ing kahungkulan nyakoso sinangga ing pertiwi kinabi teng samudra kathah ingkang samiya anggono rara senang ing datan kadinegari ingkang ginupit ing mangke Pundi tona garis tenggal taris binomus dosa nenggih among nagari ngastina ya negari hingga cah uyo ya gacah ahwaya ya gacah uyo ya liman benawi Milo nagari garing astino inguni kang yoso juluk Prabu Murti, Gajah uyo gajah ahwaya, gajah uyo liman benawi. sakderenge dumadi prajayakti papan ing kono dukku nane tilas kedhaton ing driwanggo kinarya kangge pambukaning kandha tuhuang upadya negari satus tanantu kekalih sewutan jangkep sadasa dasar nagara panjang marang apunjung pasir ukir jinawi gemahari pahkarto torarjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung tuhun garung kuraken pagunungan ngiringaken benawi nengnaken pasawahan ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku gemah gadhang para jalma ngamonco ingkang samyawis mlebeting waraja katingal jejel pepet aben cukit tepung tarites papan wiyar katingal rupa iya wit saking raharjaning waraja Ripah tondola kuning para dagang layar nang kudo kang samyalumintir siang tanah pirati ndali diridatan wonton kendati labetan wonton sang sayaning dedalan. dalan. Karta tondo kawula padusunan samaya hayem tentrem atine mungkul pangoleng tetanen. Pitik wentan wonten cinancangan wanci awan aglaring pangonan surup ing arka wangsul marang kandhang dewi-dewi. Para raja dibihing parang muka para mantri bupati samya kuntap kautamani dibyawi rutama tansah anjunjung hedining para jok lawan luhuring sang nata. dasar nagari ngastina gedhe obore padang jagate dhuwur kuku sadoh marang kuncarane tur kasusur ing manca praja Datan mitungaken gari kanan garing kang samya sumunyut sanadyan tanah sabrang kathah ingkang samya sumawita panlinawan bondo yudha mung kayung yen pepoyaning kautaman. Pendak antara mongso samanya pasok bulu bekti kang wujudi gelondong pengareng-areng. Peni, peni rojo, peni guru bakal, guru dadi ngaturaken putri tondolin tuning sih katresnan. Wanang dinucap nuju julu ing sang nota ingkang hangergani projo. Haji Prabu Duryudono. Haji juluk Prabu Duryudono. Ya Prabu Joko Pitono. Ya Prabu Jaya Pitono Sringgendari Suto. Drestrastra Siwi, Prabu Kurupati, ya Prabu Kurawendra. Mila jejuluk Prabu Duryudana Pranyatana Tarasa ing pamuja Joko Pitana duk nalika taksih Joko sampun mengku negari. Jaya Pitana Ratu dadya muslikaning para prajurit Anggendari Suta Sang Yoganing Dewi Gendari. Drestarastra Siwi Sang Prabu Putra Nerpati Drestarata Kurupati Benjang Bratayuda dadya pandeganing para senopati. Para Wendra Hang Ratoni Kadang kasasaban wanudya sajuga yaiku Dewi Duru Silawati ingkang sampun dhawuh kelawan Sang Adipati Jayadrata. Nalendra ngastira mahambektan wita dharma hita sara hita soma hita lire karmlah kapanditan para melah pangadilan seng semlah kaprajuritan marastiring tata krami. Narendra guna hinga guna panyendak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ungkuli handap tan kasoring sesami. Lalah petaning sang nata paring sandang wong kawudan hawe pangan wong kaluwen tulung teken wong malu maluyake wong sakit kinarya suko sagung porokang kang nandang prihatin. Sarta ngasta sama beda dana denda pangat pangadilan nindakaken dana siasat liridatan ambau kapini. banjur wis leres kabidana datan wiwigih ringa-ringa sanadyan to santara yang rego pinatrapan ing pamisisa Narendra Mahambek Perbudi bawa leksana liri berbudi hangganjar ngulo wisuda bawa leksana apa ingkang kadhawake datang kenging tetep kelampahan Lamun to kinunggung luhuring sang nata lan wiaring jajahan kaya saratri datan wonten pedoti pinunggel kang ngamur weng kawisinigeg. Nuju hari somo sang nata koneng setinggil dinaturoto. Lenggahan yang dampar dento pinali peting kancono pinanteng norno kagelaran permadani senebaran sari-sari ginondowito lisah cepat kasturi. cahaya para parekan kang ngambil upacara nata bebek mas mintok mas banyak dalang sawung galing harto waliko kacu mas dewi panggo ingkang sarwa rukmi katingal sang nata kinebutan larak dadak kanan tanah pikiring kongas ngambar gandaling sang katong antio prateng pangulaan sirno kamanung sanicron dulu panyayah batoro prabancur ngejewantah kahaya para widodari dari Rep sidem permanem tanana baneke walang salisik taruning reksa datane bah samirana tan lumampah Among lamat lamat kapiyarasa swaraning pradonga angrangin binarung pangli ing waranggana kang anyut-anyut kasambet ocaing kukila kang mencok ing waringin lan para abdi kriya gemblak pandhe gending kemasan Hanambet karyane sowang-sowang pating calang kerang pating calang kering imbal ganti dari mandioroko ora dadi saur malah dadi hasiri senen jeruning pasiwakan sopo tokang keparang pinarak mangarso nenggih menikoto warnane pujangganing projo pandito saking pertapan soko limo paparap dahiwang druno yodahiwang kumbayono yobarat duwajo putro yosang wipro yosang woro diwijo sumambung pungkur nenggih nalendring wanggo jejuluk sang nerpati basu karno ya nerpati basu seno bismantoko tali dharma prita putra arko ya sang surya atmojo sinambet repapah repapah yayah soto metarangan nenggih menikoto warangkaning projo kaleres ingkeng paman hingga nganyatri ya wontening peloso jenar kekasirku kuyono pati sangkuni ya Patih Haryo Suman ya Sang Trigantapati ya Radian Swala Putra Ing jawiander blabar Piswaning, para Narapraja Dereng pantoro dangu lenggahing sang katong katungko praptani puningkange yang pandito ingetal kondo nenggih sang waro bismo. Ya sang diwa waroto. tumedak miring setinggil minyak perwadya kang sami sebo jigra kapapak ing wayah Prabu Duryudana linenggahaken jajar mungguing pasewakan teka mangkon wijiling pangendika ingkang dereng kawiyosa ing lesan hmm. 朝からすのち」「うんやんぱんわってらのぽう」 Purna risaksana mangenjali Warekotoro rinang kulungayan do dungeon roar. nemban hingetal kondo. Wayah paduka kula ngaturaken pasgahan pono kerami perbagi. Mugi kunjuk wonten sahanda pepadanipun paduka kaki nemban hingetal kondo. Putu Putu Prabu Duryudana wis ndak tampa banget penerimaning pun eyang jeneng para putu Prabu Suka Prembagi marang Punen Kaki pengestuning Punen Kaki kebatam panono putu nggih kaki premban kaca donging tangan kekalih kapundi wonten mestoko, mugi dados cimbat paripih paring pangestunipun paduka yang premban mugi dipun prayogi akan angin paduka pinarak lenggah Yoyo putu kaya ora kurang prayoga nggenipun kaki marak ana ngrasaning paduka putu Prabu. Kula nuwun nadyan kula mboten kantun Sang Robaya ngeturaken kararjan mugi katur paduka Sang Robaya. Paliboyo ing saka lima ya wis ndak tampa banget penerimaku. Paliboyo suka prembagi. Reh ning sira iku pandhita, aku ora wajib nyaosi pangestu. ya mung taklimku wae tampanono palibaya. Kawula nuwun ya sanget anggen kula nampi kanthi kepiraning manah. Sanadyan kula mboten kantun yang remban. Wayah paduka ngawangga ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Utu Putu Prabu Karno ya wis ndak tampa banget penerimaning pun kaki Putu Prabu ngaturake pangabekti pangestu tampanana Putu nuwun nggih sanget ing pamundi kula yang penemban. Nuwun nadyan kula mboten kantun penemban. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada. Pati Harya Sangkuni ya wis ndak tampa banget penerimaku. Pengestuku Tampanana Suman nuwun inggih sanget anggen kula pundi saengga jejimat. mugi dipun merayuki akan nanggini pun pinarak lenggah iya iya trigantal pati kaya ora kurang merayuku iya iya trigantal pati kaya ora kurang merayuku duh kaki penemban Yaya Horon Langking hanya nyadang tumurun ing riris satemah kejawan hing mongso labu hasreping manah gulung. dadi kula nampi dhateng praptanipun paduka kaki penemban. Sasampunipun satata lenggah daya-daya wayah paduka nyuwun keterangan. Wonten wigatos ingkang pun dikeparingipun rawuh paduka kaki penemban. Putu Prabu. Praptaning kaki ana ngarsaning paduka Putu Prabu kang sepisan mertuwi marang kayiwanan paduka Sumarambah para kula wangsa ing Estimo. kaping pindho pun kaki ngaturake alam oneng alam iku lawas oneng iku kangen wondene genep triwigati ning perlu putu praptaning pun kaki mung dumunung nuhoni marang pamunduting paduka putu prabu nalika semana ana caraka saka praja mestina sowan mring pertapan ngetal kondo ngaturake kintoko kang surasaning kintoko Putu Prabu mundhut marang prataning pun kaki. Aduh putu, kaya ndak gelak olah kuku. Saupama ana suwek ing jebah sacengkang ora tak gawe sebab sauger pun kaki. Tumuling marak ana ngrasaning paduka putu Prabu. Kekandengan pun kaki wis marak ana ngrasa paduka putu, daya-daya pun kaki nyuwun katrangan. apa wigatine dene putu kepareng hamondonge marang suwaning pun kaki kaluhuran dawuh sabdanipun kaki penemban ilihing mangki wayah paduka nyuwun rawuhipun kaki penemban wonten ingkang dados wigatosipun kepareng kula njuwun ing wewengkersanipun yang penemban bilih wekdal menika para kadang-kadang kula Pandhawa samyamindra saking negari Ngamarta. Sakmindraning para katang Pandhawa tukuh gagasan kula yang mremban. Pingin sanget kula badhe nderek ngreksa dhateng kawidadan kayiwananing negari Ngamarta. Awit kenging kula ibaratake negari Ngamarta menika loro ayu sedek ingkang ngungkuraken kathah ingkang sami badhe ngayunaken. Ayu ingkang menika kuwatos ing manah kula menawi ngantos alit kenging dipun buruk yageng kenging dipun rangkut dening Nalindra liyan praja ingkang badhe pindah negari Ngamarta. Icaling negari Ngamarta sami kaliyan Duryudana kecalan negari Ngastina. Ingkang menika kula kepengin badhe nderek rumeksa katentremaning praja namung kemawon yang lekas kula ingkang mekaten kula wau menawi mboten badhe kelampahan kula tindakaken menawi kula dereng nampi pawasan saking paduka kaki penemban ingkang menika mboten kita namung sekelimah yang remban paring kula nyuwun keterangan paduka menggah kados pundi pangajab kula ingkang mekaten kula wau Putu Prabu Sadurunge pun kaki matur kang akeh-akeh luwih dhisik. Pangajaping putu Prabu nggone bakal melu rumeksa. Suwunging praja ngamarta ingkang tininggal Pandhawa iki mau, lahir batin apa mung lahir wae putu. Menawa lahir batin pun kaki nderek mangayu bagya kanthi banget, ya lekas kang kaya mengkono iku mau kang tak kudang-kudang. kuwatir ing pon kaki mung dumunung ana lair hawit pun kaki maksih kalingan lelakon-lelakon kang wis kepungkur kaki penemban pangajap kula ingkang mekaten kula wau lair dumugi ning batos Pun kaki nderek mangayu bagyo bungah banget dene pon kaki nampa kang dadi pangandikaning putu prabu dina wangune putu prabu wis bisa ngowahi pakarti kang wis kawurni katitik bakal makem pakalawan putuku pendhawa ora kleru putu manawa paduka bakal kumpul karo pandhawa sabab ngelingono lamun pandhawa iku dudu liyan bebrayan maksih kulit daging karo putu prabu tunggal wayah yayi sanyasin wiyasa putu prabu kawan pandawa iku tetelo darah witaradya ing mongko putu ing kono ana piwulang 11 bab mungguh kang dadi isining serat witaradya isine piwulang luhur ingkang spesam sinebut jagra angkara winangun sing tegese wong urip iku demena meper hawa nafsu kapindho sinebut sarjana marjayeng westi kang mengwedi wong kang linuwih kang bisa nyingkirake bebaya utawa kamurkan. Katelu sinebut puwara kasub kuwasa kang mengwedi wasana wong mau bakal bisa misuwur kuwasa. Kaping 4 sinebut wasita jero weda muni kang mengwedi wewarah sajroning kitab piwulang wis ngandhakake piwucal ingkang luhur. kalimo sinebut Suradira Jayaningrat. Wong kang demen ngegungake kasuran kelawan kasudiran. Geneping kaping enem sinebut lebur dening pangastuti yaiku bakal bisa sirna ing tindak ingkang tansah miturut damaring Gusti kang hakarya saged. Kaping pitu sinebut ring janma dikang winangun tegese marang wong kang linuwih ingkang wis ditata uripe dadi ora darbe watak angkara murka. kaping wolu sinebut ku menyarawi mbaning rawi kang mengwerti gumebiar kaya padha ing jiwang surya kaping nawa sinebut menang kang sarwa dumadi tegese wis cetha kabeh sak isining jagat ingkang gumelar kaping dosa sinebut hambek santa para marta wong kang angkara murka watake bakal mubal marang hawa nafsu nenging kosok balini wong kang orang angkara murka yakti watak yaulus tan gawe kapitu nang linyan lantan saleh adem marang tiyang sing sesomo kang lekasan sinebut puworo hanya korwati yaiku sono bisa mengku jagat lan nguasani marang paprintangan manawa paduka putu prabu bisa Angagem 11 bab isining serat mitoradya iku mau putu. Kaya-kaya ora bakal kuciwa nggone putu Prabu mitah ana ing ngarep Sapada. Lan paduka putu Prabu engeta marang lelabuhaning para kadang-kadang ira Pandhawa. Wus pirang ngrambahan wae nggone Pandhawa labuh marang putu Prabu sakadang. Yen ngestina ketaman pepeteng sapa kang bisa madhangake. ya mung para putu-putuku Pandhawa. Wiwit jaman geger Surya Kencanan, Prabu Surya Kencanan lurek menyang Praja Ngastina. Sapa sing bisa mbalekake? Ya mung kadang-kadangira Pandhawa. Jaman Prabu Tugu Wasisa semono uga. Ya mung Pandhawa kang bisa nyingkirake. Yen nganti labuhan becik iku mau ora winales kanthi becik iku banjur ana ngendi dunung ing kamanu Sang Putu Prabu. Mula pun kaki banget sarujuk menawa Putu Prabu bakal sabiyantu ngreksa marang suwunging praja Ngamarta. Kaluhuran dawuhipun yang Premban. Dados sampun mangestoni anggen kula badhe ngreksa dhateng suwunging praja. Putu Prabu Nanging Marata tungguli Putu Prabu mundhita pirsa marang para paran para negara. Awit sakabeng pakarti iku luwih prayoga lamun kamusawarahake luwih dhisik. Menawi mekaten kaprayogiaken pinarak lenggah kula badhe wawan sabda kaliyan Bapa Durna. Iya iya Putu, kaya ora kurang prayoga. Nuwun mangke dopo pendan kalan durno. Kula nuwun wonten dawuh sinuwun amijipun Bapak ing saka lima. Kaparing kula nyuwun keterangan saking Bapak penemban menggah kados pundi pengajap kula anggen kula badhe ngrekso negari Ngamarta ingkang nembe katilar para kadang Pandhu putra. penemban menapa inggih nyarujuki. Oh Lele semua lele semua rente tut neng jempol warna tadi alas. Lele kuduk manyar manyar. Allah, Allah. Meninggih sinuun. Katus kejugurukan ukir sari kebelaparan samudra madu bingana pun bopo sarang kula nampi. Dawa paduka ingkang sinuun. Kulo sarujuk kanti sangat gili paduka badi kempal kalian pola anak-anak kula pendowo. tetep paduka nuhun iki kudanganing guru. Awit paduka kalian pendhawa menika murid kula. Menawi mboten saged rukun ingkang nepi kanto awon sanes paduka nanging malah gurunipun. Dipun wastani menika menika guru mboten saged ngrukunaken kalian siswa mila nggih Kegancangan ke mawon sampun ngantos wayu dinten mangke mindak lajeng owah gingsir penggalianipun. Sama ini kau gimonggah kulo dari akan negara awal datang negari Ngamarto. Ngereksa semuanya negari Ngamarto. Iya syukur mangayi pagi wis kethu jumurung. Kakang Narapati ngawunggu parang wong kula inggih nyuwun dawuhipun Kakang Narapati. Kula nuwun inggih Yayi Prabu. Bilih kepala paduka ing mangke badhe. Makem pangkal yang para kadang pandu kanthi srana ngreksa suwung ing praja ngamarta duh Yayi. Para kantong ngawunggu inggih nyarujuki kanthi sanget. Kanthi lekas mengatakan kalau wau saged nyenteng-entengi jejibahanipun ngerokok neraka. kulung itu tadi dados kanti proje Inggih kanti manunggal paduka kalian pura kadang yang Ing mriku buatan badi kelampahan wonten peperangan dengan tawisipun pura kadang-kadang kula kuro dalah pura kadang-kadang kula pandu sini. Ih, ngaturakan sangat aking yang penuh. Paman Paman Haryo sengguni kepriye wawasan yang Paman Patih? Wulan nuwun kula iki. Keparing aku lo atur. Mesti wala atur kula menika mangke benten kalian sanes sanes sanesipun. Awet nyemuti setinggal menika ingkang tos korawa namung paduka kalian kula. Dasaripun kula menika dados warangka. Wonten bebasan saya ning curiga ning dening warangka. Sinuwun menawi padika badhe kembang kaliyan Wendha kanthi srana ngreksa suwung negari Ngamarta, kula babar pisan boten sarujuk. Babar pisan boten sarujuk. Atur kula menika wau mawi dasar ngemutana bilih jangkaning jong. Jagat menika nyebataken badhe timbuling Bharata Yuda Jaya pinangun. isining Bratayuda yudaning Pandhawa kaliyan Kurawa. Dados mawi padika mangke badhe ngreksa negari Ngamarta menika sami kaliyan ngemuli macan galak. Kirang prayetnanipun badhe saged mongso dhateng padika piyambak. Malah kula merayogiaken mumpung wekdal menika Ngamarta suwung Pandhawa mboten wonten. langgeng marayogi sinuyun keparang tumuli utusan dateng senopati ning negari bedah negari ngamarto karang kuto dados tunggal kalian mesti mo wibawa ning wibawa nalindra menikah mboten kados melalui kata jajahanipun menikah sinuyun putu keparang opon kaki ngengetagi sekabeng wong kang bakal garbi kekayuan luhur iku pancen akeh godha pangrencanane. Mongko godha pangrencana kuwi ora mung timbul saka kodrat. Ora mung timbul saka liyan bebrayan, yen perlu malah timbul saka kulawarga dhewe. Malah abote ngabot ora kaya yen godha mau timbul saka kulawarga. Mula pawitane kudu sing sentosa lahir batin ing paduka putu Prabu. aja nganti gampang klebon kawruh guhun duhun. Awit kawruh guhun duhun kuwi timbul saka kodrat nanging timbul saka akal pakartine menungsa lelaka kang mung dumunung golek klimising lambe mlendhu ing padarane dhewe. Mula putu den sakno penggalianing putu Prabu kang darpe jiwa luhur iku mau. Oh, enggak, Kula nyuwun kanthi sangat anak Prabu sampun ngantos Malang tumoleh anggen paduka kathah gegayuhan. Mugi dipun meligakaken sawiji. Dipun lajengna keparang paduka badhe kempang kalian Pandhawa. Mboten wonten tunanipun paduka kalian Pandhawa. Sampun panjenengan. Menawi paduka menika mangke kempang kalian Pandhawa mboten urung benjang dados mengsah. Rasa wangsulipun menawi patrika wekdal menika saged mbedah negari Ngamarta. Menika sami kaliyan saged ngringkihaken dhateng ketiyataning para pandu. Lagi cawawan sabdo. Hoteng sumeh kering pasewakan kata samiwoner kok won tan tirata mata pedhot king wantilan sawane anarko uh, uh, tilar pandengan Klus nindya mantri Haniti preksa Karunan ing kita Wusuning ing gatine Ya sowan ngarasindra dokter ngerasa mati gengeng sini ono pawaman geger njobo geter kang samnya sebo saring kula nyatakaken jebul menika wonten brahmana yaksa ingkang badhe ngabiyantara ono brahmana yaksa kang bakal sowan kula nuli marak dinten menika ya ya paman ora ing kapar pakono ingga marak ingsun duka nampa badhe dados satur hanjrah ingkang Puspit arum kasiliring samirana amrih का anandre Raden Pati Haryo sangkuni wis pinanggih kalian Sang Brahmana Yaksa. Wis ngaturaken ing dados dawing Sang Prabu Duryudana. Lega panggali ing Sang Brahmana Yaksa ing mangke dupi kepareng ngabiyantara. Sigara netap dosanane. ting batos amung ngudi rahayuning lampah nggih nyemarak ngersaning Sang Katong. minggah repateh tindasata minggah krama Suwaning Sang Brahmana yaksa marak narsaning Sang Prabu Duryudana Katingal lumaksana ndadap lengkeh-lengkeh angeka padha Emangke dipiswan mangerso mangsah sumembah lenggah tumungkul amari kelukul kanjema pertala mukane Kocap, Kang Samyo Sumewo. Pating kleset pating lesik padha sebawa jawil jenawil sami rowang. Ing batos sami ngudara os apa baya wigatine ana brahmana yaksa kang marak ing stinggil. Kadada ing kalih Prabu Duryudana sigra ngawe dhateng prataning sang brahmana yaksa kaya enggal enggal kadangu dening sang katong. goodness me. sekarosin sang kalimantati sinabeda nyiloduni kalepatu ing tulah manu. Sinuwun, kula ingkang marak ngabian toro wonten ngarasa paduka padukendra. Pinantu kharaharjan sak prabaning kisana ana ngarasaning misun. Kaula nenokno Dateng kadahat kata doa kali ngomur dosih pono paduka hingga ngisenduhun. lulu sirarejo biswan kula kalih sing uripita manggih ing kayiwanan wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi konjuk kula nok nok nok iya iya bisa nak wis ndak tompo banget men maning sun Oce kata wengsun kami tambuh lapet kembeni kengsun nyembul pimarang siro. Jireku pandito yakso sokongan di sopo kang dadi peparap. kula menika satunggiling pandhita ingkang kleyang kabur kanginan mendhang ke barat tentu di dawah kula inggih menika papan panggenan kula Wasan sengkan tanpa paneka tanpa dongko kandang langit kembel mega Wasan tanpa paneka tanpa dongko kandang langit kembel mega wondene Sudi Amestani kula nami kula pun pegawan guru Dahono. Paparapmu pegawan guru Dahono, kawula nenekno nuwun ninggi. Ana wigati apa jeneng sira prapta ning praja Ngastina marak mringarsan ingsun. Sinuwun Anggen kula numpal kali marak ngerasa paduwe ingkang sinuwun. Astin ing manah kula kepingin badhe nderek siwita wonten rasa paduka ingkang sinuwun. Badan kula ingkang namung sepoto menika kula suwitaken wonten rasa paduka Sang Nata mugi migunani tumrap anggen paduka ngasta pusarane adil. Yen panjen sira bakal suwita marang jeneng ingsun apa jeneng sira ngerti marang pawitane wong kang bakal ngawula. Wilonon. Wajibipun tiyang ngawula mekaten kedah tansah mawas ing leres kalian lepat saha enget dumateng awon swawana sae. Anggenipun matrapaken dhateng kedaling lisan saha baing badan Patrapipun kedah mawi empan, wondene lungguhipun kedah mawi papan. Kanthi ngagem dugolan watara sampun ngantos nilar dhateng pamrayogi Dalharinga ing pengajap supados saged raksa rumeksa ingkang wekasanipun dados rasa. Karana wiwit ing rasa mekaten saking raksa rumeksa. So. mangkuno sang begawan kaula nokmon jeniwin mawantu-wantu kula badhe Nyengkiri dhateng nestanipun tiyang ngawula awet petangan kula nestanipun tiyang ngawula menika wonten pitu ingkang sepisan inggih menika hamangro tinggal kaping kalih Abanda Sumitra kaping digahasarana watur kaping sekawan mikolehaken dateng diri pribadi kaping gangsal sekutu mengkuing Gusti kaping enem boten tepi dhateng kewajiban kang wekasan inggih menika hiren meren dhateng rencangipun sasa kesaget sinuwun kula badhe netepi dhateng madyanipun tiyang ingkang siwita inggih mboten lepat saking sabto perkawis. Ingkang sepisan sinebat tabriing karyanipun kaping kalih nggugu mituhu dhateng pangandikanipun ingkang dipun suwitani. Kaping tiga saged nampani dados dawuhipun. Kaping sekawan purun ing parintah kaping gangsal narimahing bandung Kaping enem sinebat ajrih dateng pepacuh ingkang wekasan kedahtan tansah dateng wahyaning mangsa kala syukur bagi kula saged nindakaken dateng utamining tiyang awula awit utamining tiyang awula mekaten wonten nenem sinebat demi dateng piwucalipun ingkang dipun kawulani kaping kalih saged nasapi ing wadinipun ingkang dipun siwitani kaping digon mastitekaken dhateng sawenehing kendipun suwitani kaping sekawan ngatos atos sak solah bawanipun salah bendipun ngadhep wonten ingkang dipun suwitani ingkang kaping gangsanu inggih hanya merpi kedap sasmitanipun ingkang dipun suwitani ingkang rekasan mantep madhep menawi bina botaning kewuh kaliyan ingkang dipun suwitani hmm. Menika sinuwun menggah lelambaranipun anggen kula suwita ing Padu Kendro. Ya jagat ya diwo patul. Yen pancen mangkono bakal tak tompo kang dadi paswitanmu. Malah tiwas kebeneran pegawan Guru Tahunu. Suwanu mrene ambaring ngijibek panggalih ingsun. Idep-idep ingsun bakal nonton sepiro kang dadi kawasisaning sang guru dahulu. Menopo ingkang andado saken jibeking penggalih. Ngoning sunom marang dawing yang perembanding talkondo. Dawing popo durno. Kakang narapati ngawunggo kang ora bisa jimbuh karo waturing paman kepatian. Ingkari nembak perkawis menopo. Hanggoning sun bakal ngreksa suwenging praja ngamarta yang penemban bapa durun lawan kakang awangga nyarujuki hananging paman ing kepatian ora sarujuk sinewen menapa sakinten kepareng menawi kula badhe nderek matur ingkang atur kula menika mangke kenging kagem lelambaran enggen paduka nglimbang telenging penggalih Iya iya kepiye Sang Brahmana. Jagat menika badhe wonten perang ageng. Nadyan kathah namung delekipun wonten sekawan. Ingkang sinebat Sarigudha Pawaga kaping kalih pamuksa kaping tiga sinebat Guntarayana ingkang wekasan nulinggih sinebat Bratayuda Jaya Binangun. Sari kudu palwaga menika yudanipun Nalindra ing Alengka kaliyan Nalindra ing Pancawati menika sampun kelampahan. Sinebat pamukso menika yudanipun Nalindra ing Pringgondani Prabu Trembuku kaliyan sawargi Prabu Pandu menika ugi sampun kelampahan. Lajeng Guntara Yana menika nulinggih yudanipun Nalindra Manimantaka Prabu Niwata kawaca tanding kalian begawan cipta wening saking Indra Kila ugi sampun kelampahan. Ingkang dereng namung kantun Brata Yuda Jaya binangun menika yudanipun Pandhawa kalian Kurawa. Nitik saking jangkal ning jagat ingkang mekaten. Sinuwun pamrih paduka sae badhe rukun kalian Pandhawa nanging kula kinten Pandhawa boten badhe saged nampi kepareng paduka ngengeti badhe wonten ing Barata Yudha Jaya binangun menawi paduka ndharatur kula sampun paduka lampah yangin paduka badhe makempal kalian Pandhawa Ya tadi semenapa mboten sinuwun. cocok kalian atur kula sekawit. Dato sanggen kula matur kala wau sanes pribadinipun sengkul ninggeng matur. Nanging dewa ingkang nyambut raga kula ngengetaken dateng sinuwun ing Astina. Dados kula menika mboten pikajeng kula piyambak. Kala wau dalu kula menika dipuntiti si dewa. Saestu ngantos tengaranipun kula ngantos mukok-mukok wonten Jawi. <laughs> Menika karana radi kaget lebeting manah kula dipun rawi dewa menika. Meh mawon dados bayangan kalau dalu kula. Margi saking rawing diwa Jenengan malah kula marayogekaken paduka sang paduka Indra. keparang tumuli udusana dhateng kekiyataning praja menawi perlu kula sagah nuto. bedah negari ngamarta ingkang sampun dipun tilar dening para pandhawa bile paduka saged ngrangkut negari ngamarta ing mriku badhe amowahi dhateng kuncaraning asma paduka ingkang sinuwun lah cocok kaping kalih sobi menika sampun cocok sedaya ing dados satur kula sobi upamiya jaman rumiyin ngaten kula kinten kula menika pikantuk nugraha kathah margi kata ingkang cocok cobi ning gandeng sak menika sampun boten wonten nggih namung dawah cocok tok kemawon ha menawi sampun cocok lajeng dipun kencani benjing menapa anggenipun melampah dhateng amarta awit menawi namung kendel cocok mboten ingkang dipun tindakaken mangke malah kerumiyinan tiang sanes negari ngamarta kala wau kawan guru tahunu kula nuwun wonten dawuh upamane jeneng ingsun mituh kang dadi aturmu apa sekirane jeneng sira saguh medah ngamarta nyirnakake sisaning pandu oh sampun kuwatos menawi namung peranaan pendowo kemawon Kula sambi sila tumpang mbok menawi mboten ngantos sedalu kula kelampahan bedah negari ngamarta. Kaki ateri kapirangu Rinangkul kinempet kampet Kusang rok neneng Yoki tukang walang hati Yoki tukang menegeng jat Yoki tukang kutu kering putu Prabu. Kula wonten dawuh. Apa kepareng menawa pun kaki nyuwun wektu sedidik wai? Perlu bakal tak anggun nepung aki karo kisana kang nembe prapto iki. Nyemang gak akan kaki perempuan. Heh, menggoto kisana. Kepengen aku bakal nepung aki. Paduka menikah sinten. aku pendhita ing ngetal kandha peparapku ora bisma kula pegawan guru tahono nitik sangka tekamu ana ing kene sujana rasane ati ku sira bakal mamrih becik ing putu prabu yudono. mawi dasar menapa paduka sujana dhateng sowan kula nganggo dasar patang prakara yaiku dat sifat asma apengal. Dat iku cipta. Nitik saka ciptamu wis ora becik katitik sira sipating pandhita kena ngapa? Moga-oga turus kang ijo mbebutek banyu kang bening. Katitik sira bakal miwiti memungsuan kelawan para putra-putra Pandhawa kang tinggalana Praja Ngamarta lan gedene sumaguh bakal bedah Ngamarta. Apa ya wis kaya mengkono kuwitu tumindak ing pendhita. Mongko pandhita iku kudu hambek hanuraga tresna asih mring sesama tanduk haris ulat manis ing cipta demen tulung adoh penggawe cidra. Ora kena gawe rusak, ora kena gawe serik nanging gene ya guru tahono. Jeneng sira ora mamrih rahayu malah mamrih panasing kahanan. Mongko kang saknyatane putuku bakal rukun lawan Pandhawa. Apa sira ora seneng yen ana wong kang rukun? Yen pancen sira iku pendhita asli mesti seneng menyang kerukunan. Lah yen sira iku pendhita ora seneng marang rukun, mung tok nggo kedhok nggonmu dadi pendhita. Kaping pindhone sipat-sipat iku wujud nuwun sewu wujud mlapaes yaksa buta buta buteng betah nganiaya buta kudune murang tata lahir utusaning batin lahirmu buta batinmu ya mesti angkara murka yen kepepet gelem mangan kancamu dhewe kuwi buta asma asma kuwi jeneng jenengmu sapa kula gara dahono Gura iku swara dahana kuwi geni. Swara kang mawa geni iku jenenge obong-obong. Demen nglincipi cara ngapapak. Wola dalah. Emane-manen pendhitamu. Ing ngatas wis dijebai landung. Wis diserbani mawa cahya ngagem cenila mawa sorot ewa dene kok demen nglincipi cara ngapapak. Ngunjur apa paedahe nggonmu mendhita? apa paedae nggonmu tapa ning gunung apa gunane nggonmu poso pirang-pirang taun aja tumindak kaya mengko-mengko mundak ngelek-eleki kancamu pendhita dasaring pandito kang wis ngrasuk agama suci kuwi aja demen tinumpak nafsu awit lamun to sipating sesembahan pakarti suci nganggo tinumpak nafsu iku ora bakal murni kang dadi bukti marang dewa ingkang lekasan apengal apengal kuwi panggonan nggonmu ngendi kula kandhang langit kemul mega ing ngatasi awakmu dhewe wae durung pernah kene ya oh, kok demen nata karo wong liya aja sok nata wong liya dhisik yen durung pernah papanmu dhewe aja sok metani alaning liyan yen pancen pribadimu dhewe durung resik gure tahono. Mula prayoga semingkira wae aja dadak kuwi banjur nglandhep marang gaman kang wis papak yektine putu Prabu bakal rukun karo putu-putuku pendho. Nyuwun pangapunten Pramban. Kula sowan mriki menika mboten sowan paduka penemban. Ingkang kula sowani sinuwun Prabu Duryudana. paduka mboten gadah pangwaos wonten ing ngriki. Lho lho Kok gumampang sira muwus menawa kura duwe pangwasa. Sira wis nate maos sejarah ngestina apa durung? Dereng, oh memper. Memper yen ora nate maos sejarah ngestina ora ngerti sejatine Bisma kuwi sapa. Oh. Pendhita tok oh, ayo kok teka. Urung ngerti sejarah ngestina urung tau maca kok njur ngarani sing ora orang Ora tau maca sejarah. Nyang dini sing gawa koran karo majalah. Sing ora ana sambungane karo jujibanmu dadi pendhita. Garan guru dahono. Sumurupa. Sumurupa. Upanane Bisma kuwi gelem dadi ratu tak kira sapa-sapa ora duwe sabab iki tinggalane wong tuaku biyen. Tilaraning sawargi Rama Prabu Sentanu Dewa upama gelem dadi ratu Duryudana sak sedulur ora duwe. Nadyan aku ora dadi ratu lan emoh dadi ratu ning aku uga duwe tanggung jawab ngreksa katentremaning para jengestina sak wutuhe. Saat menika namung gumantung sinuhun Prabu Duryudana kados pundi. Ndaharatur kula menopadi mituhu dhateng sabdaning Begawan Bisma. Nuwun mangki para bini sepuh ingkang sami lenggah. Kaparang nampi ing dados dawuh kula. Sinten kemawon ingkang boten nyarujuki dhateng sabdaning Begawan Guru Tahono saged nilaraken Praja Ngastinmo. bumi gonjang kancing langit kelap-kelap kat pomere gonjang insan maweh kandrum saparang kau kulu kermoyak manik ting kudrating jagat pancen duryudon wis ora kena diwawahi pangkartine angger ana barang anyar gelis oleh ndaku gelis oleh ngrangkul Neng ora ngerti yen setemene barang kang anyar mau ya bakal dadi lawas. Oh, putu Prabu yen pancen ora midu kang dadi dawuhku pedah apa Bisma kesuwen ana Praja Ngastina. Wis yen ana apa-apane aku ora bakal melu nyampuri lakon iki pun kaki kundur nyang papan kalkon dadi. ta sana Lho menika sinten malih? Aku pendhita saka limo peparak pedang Yuwang Durna. Kalatan parupa pujangga negara Ngastina. Inggih kula Gurudana wis ngerti, wis krungu aku. Wah, ambak wis sepuh kok sajake ketapan. Kurang sabaran penggalih penggalihe. Wonten menapa? Ora ngono kowe gumampang wanin nantang karo sabisining praja ngamarta. Kuwi apa kang mok nggo kekuatan? Apa ora kulak pawarta dol pangurungmu? Menawa Pandawa lan sakanake ku kedunging kasekten ulekaning katidayan. Aja sing lamak menungsa ora ering dewa wae nyambat nyang Pandawa sakanake. Milo kula semakah badhe bedah ngamarta krana kula gadah kekiatan, apa kekuatanmu? Monggo paduka pirsani. Bumi gonjang ganjing langit soap soap katon Lerikin sangin sang maweh candrung Meniko penemban pusoko ingkeng kluanggi piandil kangi bedah negari ngamarto Loh, apa kui? Kono bunder Alus men kui lagi roh iki adate ora halus kok iki kok halus men menika namenipun Kiai Ageng Kalpika Gaib Wala dalah Kiai Ageng Kalpika Gaib Kalpika kuwi ali-ali gaib kuwi aneh Lonok non Daya panguasane apa? menawi dipun tamakaken mengsah mengsa ingkang taman sakit dados reca. Kaping kalih kenging kangge ningali dhateng swasana ingkang tebih upaminipun. Wekdal menika Pandhawa mapan wonten pundi menika saged dipun tingali saking kalpika gaib ngriki. Oh, ya mung lumrah wae kaya ngono kuwi. Ditamake wong iso dadi reca kuwi mung barang sulapan aku ya iso. Namung kaya ngono kuwi. kanggo nonton kanon kang adoh kene ya wis akeh didelok cah cilik-cilik anggere sore kae ih nyemanggaake nanggen paduka mestani anak prabu duryudana kula wonten dawuh kanthi datengipun pendhita menika kula kinten ngestina mboten betahaken pujangga malih tinimbang tanpa gina kula nggih nyuwun pamit wangsul dening sukali monggo Rayi Prabu. Kanthi wontenipun Sang Pandhita ngasta pusaka kang senaku ngampuh menika, kula kinten garing astina mboten betahaken Sinopati malih Yayi. Mbok menawi adek kula mriki sampun kawon kalian kalpika gaib ingkang dipun asta Pandhita enggal menika. Tinimbang kula mboten kangge Yayi, parang nyuwun pamit badhe wangsul teng negari ngawong, nggih Yayi. jagat ya dewa bathara paman nyuwun kula bubar kabeh para paran para kundur kersane dewi-dewi sinuwun sampun ngendhelengi penggalih sang bisma kakang durna sinuwun ngawangga kundur inggih kersanipun awit Badhe kados pundi menika mboten cocok kalian batas paduka. tur malah kekataan menika wau. Sampun boten perlu dipun penggali. Sekedhik waton tumanja menika dados lan mulyanipun gedhabiah kados kala wau menawi boten wonten tumanjanipun nggih boten gino. Pemanggih kula tiang tiga kula boten penting sedaya menika. Malah ngatah-ngatahi panggenan. Cekap setunggal menika ngantos inge sakit kangge piyandel apa mengkono nyuninggi sang begawan kula lan wonten dawuh kegandengan para paran para padha kundur marang palenggahane dewi-dewi mula jeneng sira sang begawan kudu ngwatake jumeneng Prabu Duryudana oh inggih sinuwun Bile patuko maksi pitados dhateng kula, tetep kula badhe ngreksa dhateng kayuwanan paduka. Gegandhingan kula sampun tinatah kinten bedah ngamarta benjang dadak ngentosi menapa. Kepareng kula nyuwun pamit sak sakmenika daya-daya lumampah dhateng negari ngamarta. Namung gegandhingan kula dereng ngertos margi nganjuk dhateng ngamarta wonten salah satu satunggiling mayoko ingkang paduka pitados. pinangka dados cucu ing lampah. Yoyo sang perempuan sekaping penyun bakal tak turuti lan dari akhir hari jemu gulup doeng karyo. Ngunu bakal bedah negoro ngamarto. Paman haryo sangguni. Lanuin wonten timbal ning ngadawu. Moro paman ojwet kangilan, Ngantio poro kadang sawatoro. Doyo-doyo dari udaling pegawan guru dahono prapting poro jungamarto. ngamarto. terwaca timbalan padika ingkang sinuwun parang pun bawa madal pasewanan ngiras pantes mbubar wadya kang padha gantung sibuh, manira daya-daya kundur hanging datun katalika kaya mangkana wis purna pangandikaning Prabu Duryudana Sabda Brahmana Naraja Sabda Pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu Pengendi kaling ratu datan kena wulawali pindowe Kresna tumetasing Patra Seta tan kena deni cali sang katong harso kundranget haton sang sri Nopo araso jengkel awake sang lengkeh-lengkeh lir singa lupa. Lembian merak kasimpir ya gajah nguling satindak mandek sapecak tu mulai ing cipta hamu ngenget ingkeng kadawa kenuwantun ing pasiwakan. Kendel wonten sak ngarasa ning gapura dene mertapa Sang Prabu gyamir sani dhateng ngupa rengganing gapura. Bak dong nyemir sani ngupa rengganing gapura wis lipur penggali ing Sang Katong sigra marintahaken ban ingkang wonten wingking. Ingkang pinarintah sigra munjuk ana ngrasaning sang katong pinatah manjing graton matur dhateng sang ratu lan sang prabu warsa kundurang daton kang pinatah sigra sesembah sesedoan sigra wangsul mringmadyaning graton sinegek ingkang lumawat nengno kang kinocap ing mangke datan kadi ingkang wonten pananggap prabu suyasa ingkang ngiring lara wetan nenggih sang ratu banawati hangrangmu panenggih ingkang pinarak wonten ing pananggap para basayasa ingkang ngiring lara wetan. Menika tawarnane Prames Warinata putri saking Palatah Madras. Inggih saking negari Mandra kuat majaning Prabu Salya ingkang angka 3. Sesilih Sang Ratu Banuwati. यो देवी भन्नुवाति यो देवी तान्नुवाति मिलमस्तो देवी भन्नुवाति भन्नुवाति तान्नुवाति एङ्गाङ मङ्कु वर्ति चाहियाले साङ देवी चिरन्द्र बिन्द सर wanita yang dahing warna turut tokar yang busono hiling hiling atma janing ratu kagaru hing nalindrumi lokasuk kau unang dal dio panjangin kegidung Tastino galak ulat gandes luwes sesulai demes wicarani. Bombrong katon mencorong besengut wimbo patut Dasar salira jenar ambeng mas tokos dengan maesan Rikmo mengembang bakong ketep etap elirutinoto. Ati-ati sinomnya mitis panjerah palarapan nyilo cendani karena dengan jamur kuping pilingan hana pak palu sogoan kaya pinatup idep itu mengeng tawang. Alis nanggal sepisan kasambungan bayu kaya pinulas nitrom melalak bawang sebungkul. Pangarasan ramping wangi yang kabutung pepasulir pinatut gerono ngurungi latinya manggis karangat. Wajah petak rintit lir tirta metes jonggos dengan ngelung gadung dodo wijang pamidangan yang rajimas. mas. Pambayun hanging yudenta bebayu katon ngaran cang astaning dewa gading dari jine mucuk tanjung. Lambung hanawon kemit cetik munga pocong sedulir pinatut pupu hamukang kang gangsir. Jajeng kuler cupu manik garis lurus turut amerit kempol kiyal hang manak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bundel lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jitur di jempol koyondas ulo lariangon yen mes sempait madu binastika lamun to cinandra basan kurang candra luwih warna ora mantra-mantra titah yayah widadari ngejawantah kagarwa dening Sang Prabu wis peputra parandene dereng nate karangon labet sang ratu saged ngrangkani dhateng kersanipun ingkang neraka nalika lenggah kaadhep para inya sinambi amirsani kebiyakaning para bedhaya srimpi rampunging beksa suwu ing gending sang ratu mireng tengoroku nduring sang katong sigara menyat saking palenggan kanthi ngasta tirta sendi taman wadang sangku kam amiji dateng ampianipun ngeroko sang ya para nyodatan kantun miring dateng tindak yang sang ratu banwati hmm. telangen ning kalang nyuwun nglar pangdamun cara sinon lere kepunan Surem sorote tanpa padang kasor lan pacaring Brahmani Pavanatare

gapura macawi Nyuwang Surya katon hujwala kanggo sakunturipun paduka ingkang senuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten ing sandhaping padha. Paradu wis ndak tompo banget pendrimaning pun kakang sira ngaturake pangabekti. Pengestuku tanpa nono haradu. Kau nunggu ninggi kacadu tangan kekalih kapung di wonten mustoko mugi dadoso cimat paripih. Wonten sawetawis dangu paduka wonten matian ing pasiwakan menapa ingkang dipun penggalih kepareng garwa paduka cumadung dawuh. Ratu marmupun kakang sawetara swihana ing pasiwakan karana ing pasiwakan karawani yang penemban ing ngetal kondo. Ingkang nalika semono ndak suwun keterangan kepriye prayoganing yang penemban nggone pun kakang bakal melu rumeksa praja ngamarta ingkang tininggal para kadang pandu yang penemban nyarujuki popo durna nyarujuki kakang narapati nyarujuki paman ugo uga nyarujuki saya mantep penggalipun kakang saya meneh kewimbuh tekaning sang brahmana yang sapa para pegawan guru tahunu nalika semono merayu gaake supaya kumpul karo Pandhawa. Malah wektu dina iki Prawan Guru Dawana wis dadi utusaning pun Kakang. Miwiti sawan menyang Amarta. Ketemu kelawan para putra-putra Pandhu Pandhawa. Mengku sak baline Prawan Guru Dawana. Ratu pun Kakang Duryodaya bakal prapta praja Ngamarta. kang wigati urmeksa suwunging praja ngamarta ngenteni sakunduring para kadang Pandhawa. Batopet obat bingah manah kula tanpa upami. Dening mangki paduka sampun kepareng makempa kalian para kadang-kadang kula Pandhawa. Kula piyambak inggih ngungun ingatasipun boten kirang menapa-menapa parantine para kadang-kadang kula Pandhawa kok asring nilaraken praja sinuwun. ora jenengane lan ora jeneng mukal karo para kacang pandhuwa ngrumangsani dadi pangembaning kabeh para kawula ngamarta mbok menawa ngene jeneng karakuwi tetinju laladan sinambi niti jajan kula nuwun inggih bilih benjang paduka badhe tetak dhateng negari ngamarta kula badhe nderek sinuwun kula inggih sampun kangen kaliyan negari ngamarta iya pun kakang ora bakal ile elek apa kang dadi penyuwunmu. Besok sarimbit pun kakang bebarengan prapto porojo ngamarto. Kau nuni ninggi. Ratu, wonten dawu. Aku luwe. Lajeng ngerasa akan menopo. Kepengen dahar. Nuni ngi sampun cemawis daharanipun. Pekaramanipun kakang ukuwis dicawis lagi. Nuni ngi sampun. Sampun. yen panjen wis cemawis pun kakang bakal ngrasake dahar ladenono ladenono nur ninggi sing apik nggon mung pun kakang yen sira bisa ngladeni pun kakang pun kakang judu ora mung pisan nggon kudahar artak katoke nggon kudahar dahar Nung Nuni nggih akan, dipun jura dipun lulura menika daharan paduka. Iye. Mula Toto-toto aku arep dahar. Nung nggih sampun sewekdal-wekdal mundut mboten badhe suweling kayun. Iye. Sambel ojo e lali. Inggih sampun wonten lalapan ojo tok tinggal lagi. Karma kuwi pete. inggih sampun wonten taru Timun nulinggi inggih inggih sampun wonten Kemangi Yojolali inggih, sampun wonten Rawon Yojolali inggih, sampun semawis. iya yeah. pun kakang widahar nanging kepingin mirengake larasing gending wileting iromo gamelan kraton apa wis cemawis. Nuwun inggih sampun. Menika sampun dipun tata kalian abdi paduka pun Kyai Lurah Subena Hadi Gongso. Iya, syukur bagi sewu. Abdi dalam kerawitan wis padha ngadep. Nuwun inggih sampun kabeh ana pira. Nuwun nyuwun tigang dosa kalih. Wah, kokean. Nuwun nggih kangge jangkep-jangkep kangge sarep mbok menawi wonten ingkang sakit padharanipun. Ye. Yeah. Abdi dalem Wiraswara kewis ngadep. Nuwun nggih sampun tigang dasa kali sampun jangkep kalian Wiraswaranipun. Ye. Yeah. Kiai Sabdo Swara ya wis ana. Nuwun nggih sampun. Ye. Abdi dalem Sinden. Nuwun nggih sampun marak ingin sopan menikah nyai lurah tantinah kalian nyai lurah windarti nonong lu ninggi iya yeah. pun kakak ngerasa lagi dahar kepingin diiringi sinom pari jodoh lu ninggi lagi ngerasa akan sopan pun sinten nyai lurah windarti kaya ngopoh pingin bakal midang ngetake Kulo nunggu ninggi, monggo keparang ngomireng akan. kon becik ke nggone nyeworo undhaki blanjane para kanca-kanca niaga ya didhawuhi sing gerak sing sigrak sing gembira aja sing besengut margo tak sawang kok kaya sing ora pati karep siji kon jamu mending mangke kula aturaken kula dawuhaken nggih yeah. yen pancen tabuhane becik senggakane sayuk aja kuwatir nggonku janjake jas entang tak wujudake lho ninggi jenewun ninggi saestu nyamun dangu-dangu iya wis tak pilihake bakali ninggi monggo kepareng midhangetaken pun dawuh. Pun kakang kurung kok arep ana wong wahing kok. Nuwun inggih. Saking ajrihipun kalian sinuwun. Badhe wahing dipun tutupi. Ora kena sembrono. Janji wahing. Cowok 500. Patuh, patuh, patuh. sawah hingga yuk lima ratus ayo diteruski aja neratap lho, Nduk. Ora, Yung. cengkokmu becik cengkokmu ya wis mrowat ya mung nyang titi laras kuwi ya wis titen ya mung nyang nut ki sok keri kowe nduk ya ora dadi apa ya mula semene ya kudu ditelitani sing tenan ya ngger iya marga kuwi sandang panganmu kudu tok gemeni iya yung mm Welingku nek kowe mangkat sinden bojomu aja melu. Mengko mundak ora bebas atimu. Ora mardikane ngrasak kuwi bisa nyembuh marang gangguaning swara. Iya, Yung. Ora tau melu kok bojoku ana omah kok, Yung. Heeh, syukur, Nduk, syukur. Sing putri Makarti sing kakung ana dalem ngopeni putra. Iya. Anakmu wis pira, Nduk? lagi siji karo masing sing dhisik karo sing kari iki wis patut nandurung durung yo angel iki yo saya ini ya wis ra dadi ngopo ya sing ngopeni sing dhisik-dhisik ya nduk iya sing kari iki sabar sawetara ya nduk nyebar godhong kara iya aja dilatek iya iya arang-arang lho bojo kaya bojomu kae tak kandhani manut miturut apa sak palkone wong wadon ngelingi yen kowe sing golek kaya ning ya jadak sia karo wong lanang ya nduk nek nganti kowe cilik ngrasani gedhe wani karo wong lanang wo kualat kowe tak kandhani wong lanang kuwi Tuhan saupamane ngayomi karo uripmu nggih mikir karo uripmu Iya. Mula sane panen kaya ratu karo patih ratune iki. Bojomu patih iki kowe. Dadi kowe patih aja sok demen nyulayani karo ratu. Pundutane ratu apa wae kudu tok turuti. Margo ratu iki sing mikir kowe ya ngger. Iya, yung istoke dawuh yung. Krungu kabar jare kowe arep les bahasa Inggris. Nek iso yo. Ya syukur nggo mundakke pengalamanmu. Mbok menawa nek kowe sampeyan dadi pesinden Hawaii barang, Nduk. Margo kancamu yoga ya seneng sing nang Hawaii kono lho, Nduk. Sing wira swara kuwi lho, Nduk. Oh, ngono. Heeh, malah ndek ben mulih aku di, di... lalai kaos. Tanggo gegeden. kanggo tandha mata kok ya. Heeh, mm, mm, tibake diseragam iki, Bareng metu bareng pas kaya metu ka penjara kaya, Nduk. Kowe iki diwene ya ngresula, ora diwene ya ngrasani. Sing lagi muni mau apa, Nduk? Sinom Parijoto. Sinom Parijoto iki sing ngarang sapa? Saya ini aku durung weruh, Yung. Loh, eneng kene iki ampuhe piyayi kuno. Anggitaning lelagon kuwi awet. Iya, marga nggone nganggit kanthi tarak broto nganti prihatin. Ngono ya, sak ora-orane gegawean apa wae iki nek nganggo prihatin, oh mesti bakal apik dadine, ora beda wong gawe wayang. Zaman biyen ki gawe wayang ki miturut ujare sing jenenge gawe rai iki direwangi dandan. Direwangi poso karben apik sing bedhai rai. Racak saiki ki ora nek luwe malah ora iso natah. Ngono. Ya wis gawean apa wae iki nganggo topo dhisik mesti apik. Jaman metumu dhisik ya aku tak rewangi topo kok, Nduk. Tenan, jaman bapakmu dhisik arep saresmi karo ibumu iki direwangi topo ana pucuking gunung lawu pitung dina. nyiwun karo sing murbeng kuwasa karepen anake lair kanthi wilujeng dumadining bocah karepen dadi bocah sing utama ngono ya mula kegawean apa wae iki nek disartani nganggo tapa oh, dadine apik iya saya nek kowe sadurunge kumpul karo bojomu kowe gelem netepi marang tatanan ing agama sing tok rasuk wah mesti bakal apik bocahe besok sak ora arane didasari marang kawruh agama. Ngono. Heeh, beda nek diwareki dhisik so dadine bocah malah ngongsongso tak kandhani. Tenan heeh. Tenan iya nggih. Wah, tak estokke dawuh sampeyan yo. Heeh. So aku pengen duwe anak siji ngkas. anakmu sing wis lair iki apa? Wedok, pengen di anak lanang. Gampang. Gampange. Iki kawruh sing gampang ditindakake. Nadyan saru ning iki mujudake kawruh ki ora dadi. Gampange. Iki kawruh sing gampang ditindakake. Nadyan saru ning iki mujudake kawruh ki ora dadi saru. tindak nombok menawa insya Allah bakal kelakon iya nek serampung miringongi wahayah mangalap alat tahono semundul marang aku oh, oh. Kuku sing tupangan boro Tung Mesat merengan tarik so Pan sitro siro nonoko Kakak kepsalu kucuk Oh, kan kita capsang noto ngenyo manjing jroning Kraton nang no kawuwuso ing mangke datan kaya kang wonten begelaran ketingal lenggah gerang kerang satrio banjar junut ketingal semu kirang Hanggedang kereng mungguing begelaran punika pewarnani. Panengga ing kurwa ing kenganyatri ya wonton banjar junut. Kakasih aradan dur sasongo. Milo hawas aradan dur sasono dur goroh sasono ngon. Goni wong goroh. candrane Raden Dursosono, Raine lonjong watake nakal galak menang brengkil dasar sugih reka. Pipine miring watake miyar-miyur PKT. Gudhek wok darbi watak adrengan pikire belajak. Wulu jenggot dawa turareng darbi watak kurang ing budi cepeting nalar. Wulune jawas nglumpuk, watake tansah peteng pikir judegan atine. Gulu bawa tur jejeg. Watake lalen. Seneng sembranan. Geleman angkuh nanging jireh dasare gumait longo ungkul rumangsa luwih dhewe. Kala menjingi katon nongol gedhe darbe watak drembo doyan memangan selawase ora tau duwe wareg. Pundhai kandel watake dosa pikire buteng sugih nepsu. Bangkeane dawa watake ora tepan rodok wani olah asmara. Potongil dandang watak iku rang duga lawan watara dremba marang pangan tur kerep olah memelas. Tangane bengga tur dawa darse watak takat kuat ngangkat tindak ala kelawan becik. Pupune gedhe watake ora sembodaya duwe karep. Pakulitane kasap keset ing samubarang gawe. Awane gedhe watake gumayut ngendel ndelake. -ngel yang melaku kecintalan darbi watak lecek aning samu barang gawe yang mangan sinambi omongan meripati jelalatan akeh kacari tur kecape seru darbi watak ati nerongeh geroboh suki milik boros ngebrehing sebarang gawe yang turu ngorok kulinan jingkrong tur kerep melorot watake wani ngisin keset jirih rupak pikire Durusasana betah malangkeri kere amar gering diwene yuyu karung ki Ya nyandang menganggora bisa metut mung weton bisa tuku milokatin lapating sirimbong sandangane. Nadian mangkono ana pedingane Sang Dursasana. Apa to pedingane? Balobo marang donyane kerep ganjar bocah cilik-cilik. Yen tuku ora tau nganyang. Ning bon. Sawetawis Raden Dursasana pinarak ingkang kasarantos mubung ingkang paman Harya Sangguni. Ing mangke dupi kating aku mlibating Sang Rekunopati. Sigrem nyat saking palenggan jemangkah galeah-galeah lampahi. Florida samya sune wa rumahat nilingken sabda sahyek saiko proyo Yoko hangayai karyo Ing Ulala <laughs> Ha ha ha ha ha ha <laughs> Man man sengguni Man sengguni sampeyan medal Jawa lenggah pendapi kula nungsung werdi kula nonton <laughs> Man sengguno Man sengguno sampeyan metu njaba lenggah pendopo durisa sono nyuwun werta ah, <laughs> Man Sunggunar sampeyan metu nglatar lenggah ndampar kula nyadong kabar. Man Sunggunos sampeyan miyos kula nyuwun wertos man bareng Omba Bari Putra sing gandika kula panenggak Kurawa. Duri sono man. Lah, bak. Bak. Lha ya sing jawab. Wis apa wis kados sing pasti wae kala. Kula nyutuk wae tos, dusuk wae tos Pala kok bali putul jika kula. Kula bodol wae ati lah. kula ratri babari putra jika kula pun jelo hati kula pun dilih ke kandoran kula njenya dong dawa paman par ngom babari putra jengan diko kula satrio tirtoti nolalang raden karto parmo kula putra jengan diko bambang suwotomo kula putra jengan diko kula cik cik cik cik cik cik cik cik menapa wiwi kados sing pas pas pasaken kula sesat sesat kaya aja sasos ning kene ora entuk udut lho ngarep kuat-kuatno awakmu kuat eh, eh, eh. kula nyat nyat nyat nyat iya iya iya nyatek engko aja saiki kuat iya Gemorak wis nyatek to. Hmm, sampun, Pak. Lah iya engko meneh. Ora tok betah luwe ya ngene. Ngelan. Iya. Cucukno karo awakmu sing gotot kuwi. Mangga iki. Kulut dursasana. Ulan. Anane kuwi tak timbali sak adimu kabeh. ingkang rinumpaka ana ing pasewakan anak Prabu Duryudana nggone kepareng bakal makempal karo Pandhawa kanthi srana nunggu negara Ngamarta kang wektu iki tininggal dening Pandhawa nalika semono aku kang ora nyarujuki menawa sinuwun bakal tedhak nyang Ngamarta kumpul karo Pandhawa awit sing kepiye wae Pandhawa iku satur bebuyutan tumrap Kurawa. Yen to nganti anak Prabu bakal ngreksa marang ketentremaning praja Ngamarta iku rak padha karo ngemuli macan galak kang tundhone bakal bisa mongso anak Prabu Duryudana dhewe. Nalika semono ketungka tekaning pandhita yang sapa para pegawan guru tahunmu. kang tuture sarambut ora siwah karo waturku uga marayogake malah kepara dibedah wae praja ngamarta mumpung pendhawa ora ana kaya mengkoni mau ora ndadekake kasduning penggalih kengeyangi ngetal kondo keng rama saka lima lan keng raka ing kemah padha jengkar linggar saka praja nanging perkara linggaring prayagung telu iku mau ora bakal ngurangi marang kekuataning para Kurawa. Lan aku darbe kapitayan jerijik cetha pangut begawan Guru Dahono pangrasaning pun paman. no bakal bisa kesuwur kang dadi asmane. Mula Dursasana digandengan wektu iki begawan Guru Dahono wis kepareng pinatah anak Prabu Bedah negoro Ngamarta. Sira saadimu aja tok kendha ninggonmu dandan kepara kenceng ana ayu nggir padha ndak kanthi budal. Ngireng-ngireng marang tindak ing sang begawan guru tahunmu bedah negara Ngamarta. <laughs> Menawi kula manah sing wati wong ringkih niku malah koko Prabu dhewe. pun ping pinten mawon oleh ajing bedal negara Ngamarta ning napa buktine anggrek kongkonan kongkonan king stina niku lupute teluk nggih mati kaya ngono iku pun rajek mawon nanging bareng kok rasake jebul tok sembring lelampahan kaya ngeten iku melenten sampeyan dhewe man buktine napa lha ngatasi kakang Prabu Ajeng Rukun kok sampeyan mboten mantuk aku genah nek sampeyan niku wong ngaji ngejak sulaya mawon. Mongko kula duwe kapitayan wong sing arep ngrusak kali wong sing arep mbangun iku mesti menang wong sing arep mbangun. Lah kok malah sampeyan duwe dodo kan bedah ngamar itu jeleh urip to sakjane iman. Aku duwe karep mengkene iki sing tak pikolehke dudu awakku dhewe. sing tak pikoleh ki anak-anakku kabeh. Wuh, dadi nek ngoten sampean niku seneng nek keponakane niku mukti marga margole ngrayah niku seneng to, Pan? Wah, kok mboten cocok kali dami-daman kula dhewe. Kula niki siji nampa barang tinggalan niku nek saged kula sirik. Dewe napa-napa niku timbul saking keringet kula dhewe pun kasil saking budidaya kula dhewe. Niku kuncarane pun beda. luwe-luwe barang sing rayah walah man man Mukti niku ancik-ancik bangke ning liyan niku oh, oh, oh, mboten awet malah nyengsarak ki kula kandhane man terus sasana lho layan kuwi duwe tembung kaya mengkono tegas kuwi ora sarujuk yen tak kan bedah menyang amal to lho kula namung ngetaken lho man Dur kula iki malang kaya demen tangok kaya gendewa mboten urung nggih mung melu sebab kula iki dereng duwe adek-adek sing kuat. Kula namung marayogake mrih saeni pun dene marai paman beguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa payung ah, nggih sumangga ngasanipun paman. Wong sing rembug dina iki kowe kudu mangkat manut sak pakone anak Prabu Duryudana. Nggih. Mboten langkung ngestokaken dawuh. Durma gati Durma gati Lara apa ta Wong nek bengi tak kon ngasuh ora gelem Anggere bengi malah bantah karo Suwatama ngrembug bab apa lho kok nganti kowe yaene kok ijik Ijik katon payus guwayamu ki ning apa Mula aku rak wis kandha ta wong wedok ki ya kumpul sing wedok lanang kumpul padha lanang Ampun mangelasani kula kelungu, Man. Wah, tak kira nek turu. Ah, mboten iso. Dilempelipun, Man. Dilempelipun kula nggih melek ngoten kok. Lah ya syukur yen pancen kowe melek, aku ya pancen njaluk supaya kowe melek. Lah nggih, Man. Pripun? Apane? Lah nggih pripun? Pripun piye to? Lha dijawab iki mau pripun? iki arep nyang Ngamarta bedah negara Ngamarta. Lah. Dadi iki ajik bedah kali Mbok Marta. Wong kuping sailir ora krungu bledhek. Kowe iki sapa-sapa tak tantangi karo bojomu dhewe wedi ngene. Lah, mboten leter kaya bojoku lho, Pak. Kulo niki derek mule nyambut gawe dipethuk enten lar pelawang. Kali ngembang anak kulo cilik. aku tangang cok kali pinjungan siji bojo kula lalu bojo ini bandi ini aku bojo gagah gede juga cekak eh nitik kahanan ini kawangun ini kok galak bojomu wah puli ibu itu cekak eh kula lalu lagi lu ngopo kok gawe jadi boten kenal kok latihan boten kenal nek kula mulih boten entuk kaya niku kula ngempel lho Pak. Ya dikandani srawung wong ki ora mung dhuwit sing disrawungi kala mangsa ya nganggo perjuangan. Kuwi disadarake bojomu. Lho nggih Pak. Didale jeno apa teng kamar toli ya, Pak? Ya mangkat dina iki. Oh, kendalane pun cemawis. Wis. Kuwi arep nitih ratana, nitih kudana. Lah nggih kula nitih jalan mawon. Kulo nek mboten kangge jalan wo jika ae pun mboten sekeca lampah kulo, Mas. Iya, wong kulo namun numpak jaran. Lah nggih. Yen wis padha cuma wis kulup suwatama, nuwun wonten dawuh, metu wonten jebo. Perintah napa raja sikep gegamaning ayudha kawulanakna. Kapindho dawuhna kelawan Kyai roto, Wijaya. ngababai titianku aku bakal ndherekake gawan guru tahono nulih ngestuaken dawuh mata poteng ora bendi kaping telu pisan dandan pindung lumpuk ping telu bodol nuwun parmata ngrumiyini angsah nembah kang piniji sang swatama sikra metal Gundang watyo polo mangku rumahat kang poro watyo anam pidawuhira Dan wonten kang samiwa kantun Hamung nenggo bendi Gerak-gerak andem kang jaran ngerik makelak genti manite pameka ira risang oh. sutarasono dahap kembali rangah menjing manjing lak-lakan ning kutha ngret mijil katya kok suma rambang raksa temahan Om Kurura suruman awut Yetno sang narpat mojo parang matur kalian paman hari Sewanci bodol mboten ngujiwani sampun samapta ing gati sawe gaing diri Purwadya Bolo. Iya ya syukur sekedhi jemurung yen wis samapta kabeh para prajurit ngene suwatama. Mara sira ndisi ana dadi wedanal ning laku kulup suwatama. Nuwun nggih ngestoaken dawuh. Benjing pitah gumuruh saking negeri Stina. Kuning kang palakoswa. Popro busana nirang. Bulir Surya wetari ra saking Jualani Tuk mungut mungut aneng saputa ing ukir Para bapak bang sumirat kena para sing surya Nama kolan gunung gunung

kencana ing kang wadya lumampah kumpul sajur jur watoto pancah 阿弥陀佛。 bidaling para kurawa saking alun-alun Candra kaya sulung harbet marga mawarna-warna sandangane Candra kaya puspita panjerah lakune kaya selo brakiti selo watu brakiti semut ndali diri tar wonten kendote ana kang nitih dipanggono kang nitih turanggana sing nitih joli jempana tandu berarti keri ini gagal mapah nono kain kerocap yang mangkir datan kau yang kang malih lomung gue ngalun alun menikoto titian yang pasti hari awar noroto gutoko bro sinang nangun pakai dongan pangirit turong gue kembaran podo gede nih podo sekti nih apa turong saking tanah marah gawati dan dana neng karet tos doya sawara janing tosan pancatan wasi mangambal paku janur wasi pulau serani inden wasi baluting wengkuning roda wasi mangangkang laring redha kayu cendana garu rasa mala lamun lumaksana mrek gandane pindha prayangan pagedonganipun nurubaning cinde wilis kang kinarya wong pinteping pintu kencana mulya pinatik mirah mutiara inten jemerut dinis hari geni kang hakarya perengganipun lamun kesoroting diwangkara pating glebyar pating palancur cinandra kaya kartika asile papan Sandangan iku dapus buntut puspara golapak baludurata. Kakalungan masing kari nenggo. Turangga kalih kena dinandelaken ing Rana Madyalaga tau-tate. Sisip jemparing sumusup kuku sing sendowo Datang tumemeng brojo tapak paluring apande sisaning brenda tanapi tedaning pikir Kusir wis nyandak les lawan sambok kena sigara mapan. Ingkang dumunung jroning Suwandra negi Pati Harya Sangguni. Kusir sinas wis sigara belagi sambuk. aku mlebat sambuk mobat mabit mobat mabit kaya ku wong parabir. Ing mangke tuna drungkap dupi kenging tok gantane go mamprong lampah ngreto yayah prapan sono. mandek eh mandek mandek eh mandek mandek mandek mandek mandek mandek mandek mandek eh mandek eh buri ki mandek wi, buri ki mandek mlaku ngosor wae eh mandek mandek wah jadi blegong wae aku eh mandek mandek mandek kuwi gatek ki apa orang olah jalan, mandek wah iki janjane jarak apa piye tumbak kok diatung-atungake iki tumbake sapa nyocok geger iki mbok yo di cekake tombake kuwi aja di congat-congat kaya ngono. Iki tombake sapa iki? Wae lah keparat. Tombakmu kuwi. Mbok dijejekake kuwi. Nah wis jejek ngene kok jejeke pitik. Dijejeke munggah sing takar karep kuwi. Oh. Tombak kok ndumuki bokong wae iki. wo wo wo lalai ya ngarep mandek kok dadak ini eneng apa kok barisan mode mandek ini eh konco mandek dalane rusak dalane rusak loh adane zaman pembangunan kok jono dalan rusak iki piye lah gak ono co dalan rusak iki gak ono kon gak roh kuwi lho lho inyong wis ero lho inyong oh aja maido karo inyong-inyong roh iki lho Balane rusak temenanan. Lah lah kok iya. Weh, lah iki dalan ora kopen iki. Wangune le bangun durung tekan kene. Banyune kok blambangan kaya ngene. Lah. Ya kaya ngene iki kanca mulo dadi pepeling. Mulo aja sok demen gunduli alas. Ereng-ereng gunung kae kudu ditanduri. Panegor lan penanduri kudu diserasekake. Okay. ditegori kakean li nandur mongko kurang lah akhirnya dadi papan sing gundul mongko gundul ngalas iku bisa mahanani banjir amarga banyudan kang tumiba ora ana kang nahan oh ya kanca sok jeneng ngrusak alas ya mulo dipepeling aja nganti ngrusak alas kudu direksa lestari ning urip saiki wetengene ya ya ya kok sik jane aku arep takon iki jane iki arep mlaku menyang endi Lah wong prajurit wis kok durung ngerti gatin iki kepiye. Aku mau weruh guru biyok ora ngerti rembug wong aku bubar saka sawah. Bubar saka sawah kurung uteng ora Bende. Bendhe diunekke ngungkung aku. Banjur cengkelak bali menyang omah saka kesusuku nggonku dandan glecep iki. Kaosku nganti kewalik iki. ku jarian wis turut dalan. Kuwi lha wis ora karuan aku. mula bisa meneh iki nek lunga ning gaweling karo sing ana omah. Apa nyang Pak Sawan dak meling karo wong omah. Lah iki dalan rusak prayogane kepiye? Ayo dikandani sing mahanani banjir kuwi kajaba alas gundul ya sing sok demen guwak-guwak uwuh kuwi. Yen guwak uwuh aja mung sak gelem-geleme. Di guwak ana wadah sing wis disamaptake, marko nek mung waton guwak mengko banjur ngregeti urung-urung. sumumpel ana urung-urung banyune mambek. Oh iya iya kanca. Mula den ngeporo ngati-ati. Ayo menggok wae menggok ora metu dalan kene. Menggok ngendi? Menggok nengen. Nengen tandur kang maksi gumadung nek ngati. disasak gawe kapitun ning kadang ngomong tani. Mengiwo. Mengiwo lagi ana wong duwe gawe. Duwe gawe iki ora saben setahun sepisan. Kala mangsane sok nutup dalan gandeng iki dalan kuwi akeh tunggale mulo dheweke wani nutup yen ora akeh tunggale mesti ora wani nutup mulo kala mangsa, ya diwene kelonggaran wong duwe gawe oh iya iya iya ning ngono bali yo ya bali yo ya bali piye tembung kok bali sapa ta kuwi sapa ta kuwi oh ora sembodo sapa kuwi Kono wong prajurit didokok ngarep kok ning parigawe Bali iki karepe piye? Didokok ngarep ki rak dadi pimpinan. Dadi pangarsa kok Bali dalan wis ora paedah. Mula ya sakjeng murid ora tau mundhak. Marga ora kuat didokok ngarep. Lah terus kepiye? Ayo padha didalan, ditandani dalan iki. Lha apa eneng tentara kok ndandani dalan? Didalan. lah tak kari nonton perjurite rak ngono lah wong iki tentara orde baru iki kudu beda tentara zaman saiki iki kudu ngerti karo kahananing bebrayan agung luwe-luwe saka kang mangarsani awake dhewe wektu iki kudu manunggal karo bebrayan marga prajurit tanpa manunggal karo bebrayan wah ora ndayani apa-apa mula kudu mat sinamadan bebrayan kudu manunggal karo perjurit prajurit manunggal karo bebrayan. Oh ngono, iya. Ayo, nadyan iki dalur sak padha didandani. Miturut kuwagange dhewe-dhewe. Miturut kabisane dhewe-dhewe. Sing bisane nukang ya nukang batu. Sing bisane nukang kayu ya nukang kayu. Sing bisane usung-usung ya usung-usung. Ayo padha nindakake kuwajibane dhewe-dhewe manggon nggone dhewe-dhewe. -dewe. ku nek wis nindakake ku wajibane dhewe-dhewe manggon nggone dhewe-dhewe ora bakal ana suksukan suksukan awake ya suksukan batine mesti ora ana waton manggon nggone dhewe-dhewe oh iya iya iya iya iya yen pancen mengkono ayo padha ditandangi nganggo cara ngendi ora nganggo cara ngendi-endi nganggo carane dhewe ora sah ngeblat ngendi-endi ngeblat nggone dhewe Margo Demben wis ana semangat kanggo berjuang. Kanti uluk-uluk. Apa? Kanti uluk-uluk. Uluk-uluke piye? Sewu bareng maju, sayuta bareng loro, sekti bareng babati, babati, babati. ayo, ayo, ayo, ayo. ayo. nangka gempalan ing kandha nenggih menika to warnane. Ingkang awasta nagari ing Amarta ya negari Indra Prasta. Ya praja mboten ana ya sinebat negari Kancanapura. Milah awasta negari Amarta ingkang mangkuwur dipapan pepuntoning ilen-ilen ing toya Jawa inggih papaning pangasrepan. sinebat negari Indra Prastha katentremaning praja ngamarta hamung sak para weleneng kasuwargan. Mboten ana kawarsa kadhatoning sekarat mudhak kancana pura pendhati ning ingkang sarasa setya. Nagari gedhe obore padhang jagati dhuwur kuku sadah marang kuncarane tur kasusur ing manca praja. Lamun dalu kaya rahin lebet kateng sosot yang kang pinangkara renggan. dadi sarasah lan batur panstaya wage wilis linis pita gapit wungu lere wongku wong hang awengi manguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami pinutrasa pontho-pontho sarwasari pepetetane pinatut anut tepi mangapit apit pinintos papan-papan papane taruh diri sinusun pasang pasang ing gapura pucak jemrut sasengkir gedene saking mandra wange kuwung kekuwingan wong wiles, lir teja ngemusu dama renyep-renyep katingal asri madyan ning nagari ngamarta parandening mangke praja ngamarta pasemone kaya dene basanta kataweng hima labet mendhi kadil lar dening para pandhawa sajengaring para Pandhawa nenggihing mangke ingkang kepareng lenggah mungguing dampar punika to warnane atmajaning pambayun Pandhawa kekasih Raden Pancawala nalika lenggah kahadep sanggya para kadang ketingal Raden Angka Wijaya Raden Irawan Raden Antarja datan kantun Alindra Pringgandani Prabu Hanom Raden Harya Gatut sedaya samyanandang prihatin menggalihaken dhateng murcaning para pepunden ira kating-ating trim kawontenaning pandapi kaperbawan dhateng duh kitaning sedaya para putra Bareng pantoro dangu lenggahing sang poncowolo katungko pratonipun ingkang rayi bambang wisanggeni. Kagodawe ngalih sang poncowolo duping mangkin nampi dateng pratoning bambang wisanggeni. Tukomangkono wijiling pengendiku ingkang jaring kawiyosing lesan. Kagodawe patuko trah wikuro kang teguh ing driya Ong Kagiwang marang wano Maria. Iku pantan pokaryo ta Saning salira Duh lai dunya Engeta cobaning sun dài dạ, gì Bambang Wisanggeni winantu karaharjan sak tekamu Dimas. Kakang Mas Poncowolo ya wis ndak tampa banget penerimaku paring perembagene Kakang Poncowolo. Bektiku katuro Kakang. Iya iya Dimas Wisanggeni wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang. Ya iya Wisanggeni padha kanthi raharjo. Kakang Abimanyu ya wis ndak tampa. Yayi wis anggeni padha kanthi rarejo sak tekamu Dimas. Kakang Irawan ya wis ndak tampa. Yayi padha rarejo sak tekamu. Yo, Kakang Antareja wis tak tampa. Adimas wis anggeni padha rarejo. Kakang Gatot, ya wis ndak tampa. Gawe kageting pun kadang parang para siadi ana madyaning praja Ngamarta. karono tekamu tanpa sangkan kang mengkono dimas daya-daya pun kakang minta pawarto opo gatine siadi praptono ing kene kakang poncowolo tekang kuono kene kang sepisan mertuwi marang kanyuwang ning kabeh poro kadang genuping kaping pindu aku kurungu tambang rawat-rawat ujaring sambiworo pawarto ingkang binandunging karno menawa dina iki pundenku Pandhawa padha murca saka praja apa teko bener Kakang Adikku dikadangipun Kakang kaya bener Kang dadi aturing siadi menawa dina iki para murca saka praja Ngamarta banjur menyang endi lungane kaya pun Kakang datan nyumurupi Dimas Wisanggeni malah tiwas kebeneran siadi prapto ning praja ngamarta dina iki manuto dimas bakal ndak sengkake ngaluhur pinangka dadi wewakiling kanjeng diwaji siadi lenggao dampar pun kakang trimo ngembani kelawan jemeninging kadang poro yai kakang poncowolo tekan kono kini ora bakal ngeluru pelenggan ora bakal golek pangkat yang pancen aku dianggap sawijining bocah ingkang mumpuni. Kawasisan lan kadik dayanku iki mengko bakal tak nggo nderekake Kakang Pancawa. Anggone dadi suh sapu kaoting kabeh para kadang muda. Pangrasaning wis anggeni. Ora perlu padha ngrembug sapa sing dadi ratu. Sing dadi ratu kuwe ya kena Kakang Abimanyu ya kena Kakang Antarjo ya kena. Ingkang baku mung manunggaling tekad kabeh para nom-noman. nom noman Aku rumoso bungah banget nyemurupi para kadang-kadangku padha nglumpuk. Ya tok sayuk katon rukun. Ya kaya mengkene iki sing dadi kudangku. Manunggal para muda. Aja demen di dikotak-kotakake maneh. Ora perlu padha mbedakake pakulitan, ora perlu padha mbedakake tumraping sandangan sing baku manunggal cipta rasa karasa lan karyane. Awit para kadang padha ngeling ngono, Lamun kowe kabeh kuwi padha duwe tanggung jawab ngreksa katmermaning raja. Lan duwe tanggung jawab mok ngulatake marang kamulyaning kabeh bebrayan kang ana praja Ngamarta. Besok kapan maneh para muda nggone cancuk kanthi cancing. Aja nganti kuciwa nggone labuh raja yen ora diwiwiti dina saiki. Padha rumangsa duwe kewajiban melu ngreksa marang wutuing praja aja nganti negara bakal kena kaidak dening pakar dening mungsuh kang nyekti mung bakal golek lenane kabeh para muda. Mula lambarane mung kudu eling karo waspada. Eling rumangsa duwe kewajiban tumraping negara. Waspada. Aja ninggal ing kaprayetnan, hawet akeh para-para kang bakal melek marang kamardikaning para jaga marta. Ngelingi iki bumi mas. ditanduri apa wae tukul murah jeneng aneh lamun tuh kang podo ngayun ake mongko wong kang bakal bedah negoro ngamartok, kuwi maneka warna dalane ana sing nganggo dalan peperangan kanthi ngaturake kekuatane ngraga ning uga ana sing nganggo dalan metu marganing pangan metu marganing apa wae kang pamrih karben bisa ngrangkut negoro ngamartok, mula kudu sing waspada mas wis sanggeni yo perkara pemundhen pendhawa wis ora perlu dirembuk wis gede tuwa kabeh nek nah, eling kewajibanmu kok ora padha mulih karepe dhewe-dhewe mengguno yai iya wektu iki kang wigati kabeh para kadang ayo padha ngreksa katon maning praja ngamarta awit sumurupa ora suwe maneh negara ngamarta kene bakal ketekan parang muka yaiku kangkonane siwa prabu durya dana sing dikongkon pendhita wujute buta kinen bedah negara ngamarta kinen nyirnake kabeh poro kadang taruna kang mapan ana ing kene lengleng ing driya mangu mangu mangun kong kanduan rimang lelena tanpa kanen oh yang tang tulusa mengkul sang diah utama mangkono wuwusnya Adi Mas wis anggeni yen pancen keporo nyoto kang dadi aturing siadi pun kakang saguh dadi bebanten pun kakang saguh metokake tekaning parang muka iya iya yayi nadyan pun kakang semono remuk pinangka sawur putung pinangka sawat ndak tekati jer pun kakang urung kepi marang kamardikaning praja Adi mas wisanggeni ora susah datak melu cawe-cawe pun kakang ontor jokang saguh nrenggulangi. ndak padhang katon alane wa Prabu Duryudana mesti kangge marang kamardikaning liyan. Adi Mas Wisanggeni. Aja kuwatir pun kakang kang saguh dadi bebanten ana palagan. Yo bungah banget atiku. Isih katon padha manung ganti-ganti. Ngatonake gumregahe ngrasane. Tukul tanggung jawabe perlu kanggo bebetengi praja Ngamarta. Yayi Wisanggeni. Apa, Kakang? Digandengkan arpono parang muka Kang prapto dineriki malah babar pisan tak pasrahake si Adi. Iya. Kakang Kang pinangka dadi tumbling para muda, ora perlu jengkar saka pelenggan. Ayo kabeh para kadang, eh, enggak tak pethoake temeka sak jabaning Praja Marto. Upama dadi suloyo, aja nganti ngrusak para Praja Marto. Ayo bebaringan pun Kakang Dimas kabeh wai para kadang ayo ing kandakan dibudha dineriki. kang jroning kewuh mandhe kata muntraing pedhangipun kang ketaman proja ong pemah pedhang lalis surak maneng karek Yaya hamba terpa Durung nganti aku ngewengake korining gapura Wis ngergancang ana dedalan ora pangling Antarja iki Siwa Karta dasar kepara nyata Antarja Pranakan Pandhawa sing ana pendopo sing tuwa dhewe sapa Kowe takon kowe perlu apa? Sing dadi tetuwang ganing peranakan Pandhawa kon mrene kok nyembah delamaanku. Tak bondo tangane tak gawa bali nyang Prajangesti tak aturake kok Prabu Duryudana. Nadyan kowe durung muwus aku wis ngerti karepe Kurawa teko kene. Kowe teko kene ngiringke pendhita buta kinen bedah negara Ngamarta. Ya apa ora? Wah. waskita temen ngerti sak durunge winarah ana sing kandha ana sapa wis anggene we lalaya wis anggene go tekan kene parat ora col obon nang colo srengenge dina iki mumpung pendhawa wong tuamu ilang saka praja nututo ngamarta dadi pemengkoning para kurawa peranaan pendhawa bondo kabeh lebokke pakunjaran Wah, enak menggemu wis Wakarta marmu. Wong gerang ora pantes dijening. Ora pantes disembah, pantes mung ditungi kepelan. Loh. Antarja, opo? Wani karo Wakarta marmu. Opo kang tak wedeni babu, babar popo. Ora gelem ngulungake negara Ngamarta kelakon bedengkah dadamu, ora minggat. Kadiaran kuwi Wakarta marmu. dadangcut kemarekut ngembat watang ngaraposo mungso sangkep jojo kantaran bau sayati oh dengolino prapteng lampus sirno matjaning palugon Sirna madyan ning palugon Gusti Raden Kartomarmo di Donya Antarja melonyoh mundur pelarasan wis tak titeni anggere tanding karo Antarja mesti ngidoni mlaku pilih nyedhake kowe Angka Wijaya. Paman Suwatama. Piye? Yen sembodo ngatemuli Baliya jemuk bacut kenggon marep bedah negoro Ngamarta. Ah. Bali kudu entuk gawe. Nyekel bang-bang pengalum-aluming negara Ngamarta. Paman Suwatama kelakon bedah Ngamarta waton bisa nglangkai kunarapaning Abimanyu. Babo. gedhe mung sak godhong pari. Sumbar mung bisa nekuk wesi gligen parep. Wani ora aku? Apa kang tak odeni? Weh jejuwing kuandamu. Ngati-ati paman tanding karo aku. Andra somrar tar lyser snö. sang gatot kok kok kinon mapakar kosut po pakapiro mundur padha brangkangan para kurawa eh, wis bola bali Swatama Kartomarma yen maju perang ora tau kok weruh le menang. Andek puno yen perang jaluk dhisik. Kancane tibake keri. Hamus Ramarta Jaya Pratama ken putraku iki sapa ya? Pangling kalian Kulawa. Ha, Gatot iki. Inggih kula kang putra Pringgandani. Ha ha Ah, nek iso liyane kowe wele. Nek kowe gegedhen sing cilik-cilik anggae. Apa Irawan apa Pancawala apa Abimanyu nek kowe aku rada mangang aku. Ing atasipun paduka menika priyayi ageng luhur. Ageng inggil gagah perkasa kok lajeng trima ingkang alit. Ayo. <laughs> Ah, aku nek gedhe tanding do gedhe malah ora iso apa-apa. Senengku tanding gede karo cilik dadi soh kompak. Aku wong gede dhuwur nek tanding karo wong gede ora urung ora prigel iku temandang. Nek tanding karo sing cilik iki junjung-junjungane enteng. Sabet-sabetane gampang. Gandeng wontenipun namung kula monggo. Kula ladosi sak kersanipun Wadurusasana. So Ah. Arep milih piye wong sing enek ya mung iki. Nek jane aku pilih si Abimanyu wae apa? Irawan sing rada ringan. Nek kowe iki abot sekabeh. Awakmu abot, bayaramu ya abot. Wo, menika wonten palagan. Lah iya. Ya, yen Pak Hanjan kuwi kepengin ngrasake tangane Pak Mugede maju. Jaluk abor mestakam. Salaminipun kula dereng nate ngaturaken bakti dhateng Siwa Dursa Sono. Lumantar kepelan kula menika monggo kula adri nampi. Wah, jajalan rasake kaya apa tumatangmu. Hmm. tak delok saka kene perange kok gayeng temen. Weh, la pancen Kurawa kena dijagokake. Iya weh. Ayo weh kapokmu kapan weh, ayo. Ben, ayo jarak ngaglah ning dalan kok, ayo weh. Mongso ngetekno sewengi. Ayo weh. kados lare alit to Raden Pati pun ngemeropok kula kok. Terus ana nggih jarak kok. Mung suwe ngegleh kok malah pakne jelek disabet-sabetke. Apa kira-kira ki kurang uang apa piye? Ah, <laughs> marem aku. Wah, aduh aduh kok cokalan dalane cempe ning tengah dalan. Cokel sabet ki. puncake mati gule. Cempe nendi? Nika wau. Oh, ale lah cekak gitu dicempe ya. Sinten aku. Loh, sampean iya. Ada orang ngerti tak kira cempe ngombe neng kalen kok. Lagi ndadak diangkat kere. Angsalai kancane perang kok. awake. Kancane kemuringet kok awake kok terus. Oh, tengku lara. Aku jalarane ngimpi jane. Lah kok nyang weteng kaya diulesi. Wih, lah katokku keri. Ya bang bayi. Dalah lek katoke dhewe katoke mbok cilik dinggo. Tenan buru cukup pak. Wah, ambune. Eh, ladang. Cedung resik. Lewo lho, nek panjeloro iki tasah mangkat. Kena dayaning AC iki. <laughs> saking ning omah mung nganggo tepas. Eh, iya, gen. Aku mau bare tak uncal iki tiba iki malah wis marem gen. Iyun. Kabeh arep lengganan nggo lawas. Wah nggih, merapat serasa tak takon tak bianting ngono wis. Bae wong edan. <laughs> bar tak polo iki dheke melu. Kula tumut lho Om. Kuwi dak ngendang. Ayo karo awake kene. Kurung bojo dikira tenan. Ora mangan samu iki. Penemban dripun. Pun ampun jagake Kurawa. Kurawa niku nek ngeten iki lemes-lemese. Lewon. Dikawau semerep temandang ke diri sasana wau. Ngantem kok ngebruk diwa tiba diwa ini yang betul diri sasana apa yang ten. Loh ini ku tiang ageng inggil. Mung gede nih trak niki. Niki yang kira-kira telat sidik men kubrak kabruk. Urasal ya wak ikuy. Urasal nek sembodo ngaku sampean mang maju mawon. Pun ampun jagake Kurawa. Woi, dudu karepe dhewe. Kapar ngos minggir. Ayo didelok kok kadelan kene. Lho, lho, rak tenan ta. Wong mlaku iki ora kuat. Sikil kula gringing kok. Lho, lho, lho. Sirah kula ngelu, Pak. Betobo direk. Ora apa wong prajurit yang palagan kok. Ayo tuku. Oh. Ora nek ditre cilik kok. Oh padune. Padune rasa sangone kok. Waduh matur nuwun, Man. Wah, entuk loro niki. Wah, ya ngene iki lho, eleke Kurawa ngene. Ora iso diutamakake. Lho nek kira-kira ora sesangon ki mbok iso rasa tetukon. Waduh, karto marmo mau ora sembodo. Tuku kaos. Perang kalah ya. Engko nek kira-kira kalah jabrut kae. ora semboto gudheke eh konangan pegawan guru taono tibani kapiko gaib dadi watu dening aku eh. Mas Ondorjo. Paduka kedawan pusakanipun pendhita buta temah dados sila kados mekaten. Dudu karepe dhewe kunangan garwa cah habor sira ing pendhita yang. adikku ora nyono yai lamun to kadangku padha dadi reca sapa kakang kae mau kakang Mas Gatut Kaca karo kakang Mas Antarja weh ladalah penditane barang sulapan kakang Kirawan opo wis mundur oh. tak waluyakne dhewe kakang keloro kae Kakang Gatot, Kakang Ngontorjo, iki dudu tandingmu. Iki buta murang tata iki. Wani barang sulatan nopo rojo ngamarto. Iya dia kutiban gaman kok nganti tadi reco watu. Kayak mau jenengi gaman nopo. Wujudnya apa? Katon bunder mawa cahyo. Oh iya, aku wis ngerti kaya. Jenengi apa? Kalpiko gaib. Widuwe sapa? Mengko tak kandani. Rayogane mundur tak trajange dhewe berita iki kae. Mosok bodho-bodho. aku jebul ana kene. Wis anggene ora tak kira yen kowe ana kene. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lamun aku tuh pandang gampang konangan karo wis anggene iki. Yen tak teruske ngepuk balung tanpa susun gecak kemiri kopong. Eh, wis anggene aku ninggal paperangan sing baku aku golek pendowo. Pendowo mati, kowe sak sedulur bakal ngenes atimu. Ah, pendito iblis. Ora tarung dodo tarung gigir. durung gocek kulite durung pecah balunge wis ninggal gelanggang colong playu parat ya atas sorang trimo aku temene aku ngerti sapa sing duwe gaman sing ditibake mau gugat yang surawaya dina iki Yaya Bimanyu Yayi Rawan Yayi Antarjo lan Yayi Gatotkaca Nuwun wonten dawuh nuwun wonten dawuh nuwun kula nuwun kula Aja padha diterusake sebab para Kurawa wis padha bubar maut kaya tambak merenget rajang banjir bandang Pandita Buta wis mundur saka paprangan lan Yayi wis anggene katon loncat saka paprangan mula yayi padha ndak kanthi manjing jroning pura maneh perlu tata-tata ngawe kanthi mbok menawa munduring para pura mungkin arya kanggo srana nggone arep nyuksun kekuatan mboten langkung namung istokaken dawuh lan aja ninggal kaprayet nan dimas kabeh wae para kadang goreh tentreming praja ana pundhake kabeh para muda dina iki thee. sangsaya daluwararas abhyara kang lintang kumeh sang dwija warombrang Leraswaraning madu pro manungsa ngasa rining ke bocah pacang nalika samono ora minggenya bandha yuda para kura mangsa tanding kelawan para putra-putra saking negari Ngamarta manggalaning prajurit saking Astina nenggih Sang Guru Dahono mentar saking pabaratan lebet datang kuwawi tumandang tanding kalian Bambang Wisanggeni sajenggaring Sang Reksi Guru Dahono mulat Bambang Wisanggeni Sigara Mahawan ing antarekso ing cipta rasa swan meringkai wangandhengring saloka. Nalika samana daya-daya Sang Panca Walahangan dipara kadang manjing jroning pura. Siang pantro ratri ingkang kasuwun muhung inggal timbul para pepundhenira Pandhawa kundur mring praja ngamarta. Nyaringi mangsa padrawana kawitan taun candra sengkala nengna gentia kawusa ing manggedatan kadhi ingkang wonten madyaning wana pamadyaning pandhawa nenggih dyan harjuna ingkang kadherekaken terpat kawan catur kaya mangambar gandaning sekarang menur dadu minangka madyaning cariyos anenggih menika to warnani ingkang ana jroning warna tribasara milawasta warna tribasara tri telu basara bebaya nyata lamun madyaning alas wonten bebaya tigang perkawis kang sepisan kataing sato kewan kang maksih galak turuto karemwongso jalmo manungso. Kaping kalih matian ning wono pinongko papan ning gendru lilu banas pati genjong waruda klak klek-nklek balonga Kaping tiga matian ning wono asring pinongko pacak barisan ning roto denowo. Mila datan moka lamuto gawat sinung wingit. kathah kekayon ing ngageng roni angrembuyung ngakarya wingi teng papan katingal sepi kahanan ya mung kapiarsa panggroning macan pangempronging singa pangempreting dipanggolan pambaung ing asu ajak tuwin hangaka ing punang naga sanadyan to gawat parandene mangke ana satriya ingkang nembe lenggah wonten madyaning sela kumalasa sangandhaping mandira gung punika ta pamadyaning pandhawa satriya madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ya Raden Pamadya ya Raden Partosoba Indra Tenaya ya Raden Pandusiwi ya Raden Gudakesa ya Sang Rat Batsu ya Anaga ya Mahabau Nyata lamun satriya gentor tapane manteng semedine putus ing kawruh limpating ilmu. Nyata wis kondang kalau kenrat Sang Arjuna nganti malembar dumugi Jawi Rangkah. yen wong lanang ngundangke marang kasekten yen wanita ngundangake marang kebagusane mila datan mukala monto tindak turut pedus menakar ya gegering para kawula dusun sungkawan ninggal sang pamadya muhung mriyatosaken dateng murcanipun ingkang raka ing dhuwur wadi Prabu Sri Bathara Kresna ciptane ninggalih tanarsa kundur dumateng kasatriyan menawi dering dere akan dateng ke ngoroko yang dua rawati. Nariko sang binagus ingkang kaderaken sang yurepat pono kawan catur. Ingar soka tinggal kilurah semar, ya kilurah bedro noyo. Marga samun noyon toko bujo gati duda manang mundung janggan semoro santo dia juru punto prasonto ya kiai semoyo. Ing madio kilurah nolowi garing, cakra wangsa rujak permana mrengkelan ya Bambang sapu jagat ing mangke datang kantoning wingking katingakil lurah Petruk ya kelurah Surajenggala kantong bolong jenglong jaya Suragendewa wingking piyambak katingakil lurah Bagong sedaya repat punakawan samya semadang dateng pangandikaning Sang Palguna. Sautawi Sang Arjuna dering parang ngandika teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan. Sweet Tata. Arjuna. Sawetawis ndika namung kendel boten kersa paring dawuh kalih kula. Njur luput kula niki napa dosa kula niki napa, Gus? Ha, kula niki dadi wong tuwa boten kurang oleh kula ngrangkani. Boten kirang oleh kula nutup-nutupi. Hewa dene ndara kula peksa lajeng ngendelaken dhateng kula menawi sampun waleh kula dherekaken kula nyuwun pamit mawon nggih Gus kula trimah medal saking rombonganing pono kawan badhe mangsuli pedal mong kula lami mawon kula rampun criyos saged kula nggih mung kaya ngeten jaragan kula niki riye nyambut gawe kula niki kusir dokar kula purun nyemar niku pun pira-pira nggih den hewatene ndara kula lajeng kandel kemawon den bonge ampun nganti ngelengo wangi kandel mawon Ndara. Hai, mbok nggih ampun kaya wong wedok sing lunga bengi jen. Kendel. Mampung kendel kemawon. Sing percaya kalih kula nggih, Gus. Ngandel kalih kula nggih, Den. Hai, Den, sampeyan kok mung tulisan sing cetha banget. Ndara. <laughs> Wah, kakekne parikane anyar. Anggere kerep maca komik ya ngono kuwi kakekne. Ala wong kakekne iki nadyan dadi Semar ning weh tenan. Kemajuane jan percaya tenan anggere arep mangkat nyemar iki sangune koran. sajak melu mikir negara. <laughs> Monggo jalile maca kowalik. Anggrene ah, pas berita sing sajak piye ngoto sirahe gedhek-gedhek. Karo ditutuki dhewe karo piyak-piyak-piyak-piyak. Ning barengan lu sing nyemar malah lali. Coba wong prihatin we lali kok. Nyangnut ora pati apa kok. Lho aku ki ya ora elek-elek wong pancen kurang ki pengetahuan umum. Ning mbok ya terus gaweane dhewe ki aja dilirwakake. Gerong barang tibogong ya cilik. Ya yo. Kadang ya sapleke. Sirae gundul kok terus. Ling guyu saiki wis beda. iya, kabeh iki mung kari jaman kelakone ngono kae. Eh, Duli. Anakku bocah sing bagus dewi nger. Widodo. Loh, kok Widodo? Widodo gareng. Nuwun kula ma karo kowe Duli, Wirya Petruk. <laughs> lan kowe karno bagong wah jajak iki pono kawane kok RRI Solo kabeh kok iki nungun kulama oh cilik kuwi ora petruk suara wedok iki piye bendaramu kok ora kersa paring dawuh tuli apa wis tau dijak rasanan bendaramu menggalih perkara apa wa kuwi dadi wong buri kok ma dadi aku dhewe ki ya wis ora ngerti arang-arang aku ki dikanding ngendikan ki arang-arang nyemolah gigi ing atase aku gareng dijak numpak kendaraan tunggal saenggon karo ndoro mongko adate aku ki pisah. Ening terus gething kuwi areng numpak kraso penak terus do kelekaran. Saya Peter kuwi wong nang jero tumpak kok ngowos. Diabani opo-opo nganti tipe dibanterke barang ya ora krungu. Lah kesel lho kok nganggo ki tenan lho. pira-pira aku iso mlaku iki tenan. Pira-pira iso mangkat iki. Aku iki ya rekake iki bar tampa dhewe ta aku iki. Dipasrahi komplit coba. Ya sik dadi ndas ta kowe. Ayo kala-kala ta, Bang. Ngitekno di sawang tong ngetep paluki iki deloke aku iki nderek ndoro. Kok ora nang ngundake, ngono ya. dicitikake iki aku ya arep ngetokke karo ndoro sing maring-maring nyang aku ngono lho Kang. Eh iya. Iya. Huh, aku kangen karo dikandel karo ndaramu iki terus weteng kulo wis. Ora prakara dikandelke ndara. Kowe iki kerep ngono kowe. Rumangsa ku wong tuwa ora betah ngelih telat sithik kok brak kabruk. Mbaya rada prihatin, prihatin karo anak putu. Hu, marake aku ki duwe lara mah. aku ki anggere mangan rada akas sithik wiwit tengku lara. Lah nek ning dalem dahare apa mo? Hu, ya mung nek esuk ki bubur. Bubur ndok. Nek awan ki ya mung kupat. sego ki aku arang-arang ning nek kupat aku kala-kala yo sok entek telu. Ya iya, iya malah madet kak kupat kuwi. Ini Pak iki ya ngirene wong dodol teko terus obo. Ayo kaya kakek niki jenenge ora ngetok-etok karo ndoro, mongko nyatani kaya ngopo le menggalih ndoro kuwi. Buktine aku ya nyemurupi dhewe. Coba anggere kira-kira ki arep tindak ngono ki ponakawan esuk wis teko. Dalam kasatiran ki ya wis masak-masak. Areng wis padha rawuh ponakawan. Edeh awake dhewe dirawuh-rawuhke. Terus abdi dalem kae. Abdi dalem yatmi. Hai ponakawan kae dokon munggah sampe gruduk gruduk gruduk gruduk. Loh, ya ora ketang sak lawu-lawuwe. Ini nek terus jajan meneh iki ya terus aku jan dudu weteng nek kuwi. Hah, eh, ah lah wong menungso ki ukurane dhewe-dhewe. Wah, ya, ya jadi salahke terus. Oh, ora aku lah nyalahke. Lah saiki burengane ngalas ini terus kepiye coba? Mula kabeh iki kudu dikulinake prihatin kanggo jagani mbok menawa yen ana ngalas ngene iki. Monggo ngalas iki paribasan cedak watu adoh tahu ya arep jajan apa eneng kene enenge ya mung basa wedi gedhi-gedhi monggo kakekne iki anggere esuk ngono ki terus ngunjuke wedang teh sing kontrol sing ora nganti nganti ora iso diudak kae anggere dikurukup nganggo anduk are leyeh-leyeh ning lincak. Wah, mas aku jan wis nyemari ae. Pacitane bodrek. <laughs> Eh, eh, eh, bocah iki, Dik. Aku ya ngumun lho bang sopel iki kakekne kok jan ganas semen lho. Ora mung bapak ponokawan iki sing ora arep ya apa? Sing enak arep, sing ora enak ya arep. Dum-duman kapsul ya maksudnya. arep yang vitamin kok ya iya gak ana telek to aku tak ya arep ya ora tokong Witeng tresno jalaran sokoku Nino

suci sak gelase dadi ati selawase. Ri ri ri ri kantor kawat boyo lali. Pedot neng sunggingan semedot lamun kelingan. Pedot eneng delanggu. Semedot bareng ketemu. nek pedhot ning Surabaya pedhot ning Surabaya semedhot lamun wis teko pedhot ning pedan pedhot ning pedan semedhot marak nek pedot neng Semarang Neng Semarang kok adamen ta Dik ya spen ya bong sak pedot-pedote to pedot eneng Semarang wong semedot arang-arang eh nek pedot nang Kayen pedot eneng Kayen Wong wis bobot. Isih gelem. <laughs> Oh, alah alah alah. Watene kuwi lho, lho. Wong bobot barang kok. Gelem. Pedot. Nenggon gerumbul, ayo. yen wis bobot kudu gundul kere iki pancen ulur kambang iki wah pancen nyenengke tenan ulur kambang iki cekake karemaku sopir motor mabur eh. jadi pikir nyangati kuwur sopir montor taksi yang dipikir rusak nyangati yo sopir tergandengan nabrak gundulmu ora iso kok ya gandengan iki mau mung kanggo panrimur marga ana ngalas nek nang omah sambene akeh Nek ning alas, nek ora disambi ura-ura, ayo nglikik tenan. Coba mongko anggere nek kasatriyan ka anggere wanci yahene iki mesti wis andher kae. Prasmanan. Bubar ndoro karo ndoro putri dahar terus ndoro Sri Kandi nimbali. Ono kawan kene-kene iki lho. wis rampung oleh dahar, genti kawan kene padha mangano. Suk suk suk suk suk suk suk. Su. gareng sik dhewe nyandak timun. Oh. Lah wong pancen prasmanan warna-warna. Wah iya. Karo jeruk. Wis seneng aku. Iya. Nek aku nyandak jengkol, wis. Jengkol iki vitamin enggak? Apa iya iya, bancarke pipis ya. Wah iya. Coba nggih. Iki mau lur kambang wis diatur diaturke karo gareng. Saiki Petruk. Iya, mau. Coba aku tak malik pelok sik. tak malik pelok dhisik coba. Eh iya, ngger coba. Peloke diwalik coba. Kowe arep ngaturke apa? Coba aku arep nyuwun karo Ibu Waranggana muga diparingi bawa. Lah iya, bawa apa? Bawa sinom yen ing tawang. Wah iya. Coba aku arep nyuwun tulung karo adikku wedok sing tak tresnani. genduk nonong larasing diah. Alah wong sing nonong ora mung bathuke tok e kok kowe iki. Lapane pundake ya nonong. Ya pundak kok nonong. Cobi, monggo Mbak Win nyuwun tulung Dek Win dipun bawani sinom yaning tawang. suarane ngetril ning kok penak ya, Gong. Ayo kabeh iki kulinane ya. Ning omah ya kerep ngetril. Are sing lanang goncengan. Ngetril. Hmm, ngetril. Lah iya. Alah, ngetril. Hmm, iya. ana sinom tawang kene nglinting teng we. Oh, terus sing njaluk. Lho. Ngung kabeh ki malah enak nek njaluk. mek nyuwara ki sajake ora mangap ning cetha lho. Apie ning ngono kuwi. Wis dilatih kok kekamban kowe ya gila. Iya. Janji janji ku eleng. Terus kita melongo wae. Suma yen ning tawang irama rangkep senggane sing sayuk. Nggih. wis tak aturake mo sinom nyening tawang padatan ndara ki uger mireng sinom nyening tawang lejar penggali ini kok dengarin iki kok sajake ya durung dangan ki ma. ah eh, coba tole bagong saiki sing nglipur bendarane mbok menawa yen cocoke karo bagong aku nek ora slendro ora iso kok ayo slendro ya kena wong kabeh ki wis miranti gong cekake kuwi arep nyuwun lelagon apa yen Slendro. Manut jaman kelakone ngono kae. Iya. Coba Kang aku arep nyuwun sinom ning gerok-gerok asem, Kang. Weh, sinom gerok-gerok asem. Iya. Sing nyuwara, sing nyuwara ya salah siji ngono sapa. Sinom gerok-gerok asem. Oh iya, nggih coba kaya ngopo tak rungokke sinom gerok-gerok asem. Ascaryo Parto Bagasan Muahiko Tono Ye Kowi Sang Geni Moyo Sang Drono iya. Eh, eh. Kula wonten dawuh, Gus. Syukur pun kersa paring dawuh, ten. Iya iya Kakang aja dadi atimu sawetara ndak kendelake ana madyane ngalas kene. Pinongko panebus nggon ku ngendelake sira Kakang mriki dinagenya tampan ana. No. ndak paringi ganjaran kena kanggo ngirim kulawarga kang tininggal Kakang Semarang. Semar. Ah, ah, nggih, Den. Matur sembah nuwun, Dule. Aku diparingi ganjaran kersane Ndara didhawuhi mikir sing ana ngomah. Dadian ngono Ndara kuwi ya menggalih karo kulawargane awake dhewe. Nggih, Den. Pundi kula tampanane mengke karep. Kajenge dikirimke Bagong Mantuk, Ndara. aku nang ngirim kancaku siapa? Eh, kok ijen. Ora wani lumangi sane iki, Aku ki metu jedule nggo rayaan kok metu ijen. Ngundang ngantene ngopo-opo le tanggung jawab sapa? Diposke. Lho wong ngono ngelas kok eneng pos. Ayo ora eneng ngono, Pak. Tenan nang Bagong gelem ngirim, engko ndek gareng yo dikirimke, ndek ku dikirimke, engko cekake Bagong saben wong siji meneh 500. peng telu karo tengah ewu. Ora milik dit karo tengah ewu. Ini kaya milik karo tengah ewu malah kehilangan nyawa. Oh alah, karo tengah ewu ya apa? Karo tengah ewu di perut. Oh alah, emang orang hati sak hanjirah ya. Karo tengah ewu, ya jamu ya aku mata duwiten, pak. Ya yes, di kelompok kewe mah, sumpen di gomulih nak bisa rampung gawe aneh. Pisan, dadi serasah teng krencil sono rampung nah wis malah kurup dadi gletek ngono ki ya tenimbangane dicrit malah serat monjo ayo kelompoke wae wis serasah dijaluk saiki endah eh, dada Benjing mawon menawi sampun cekap wigatosipun kula maringaken babar pisan. kula niki ke sanggriya pun pesen jempel. Wo, lha kuwi marake batal ya nek ngono kuwi. Angger arep mangkat kabeh disemayani sok bar kokono. Eh, iya ngumun kakekne iki lho. Kang senengane kok mestekke barang sing gurung teko. Eh, ana ora ngono ndak ora temonjo lek kuwi nyemar. Lajeng kula nyuwun dawuh, Den. Uwi gatosipun menapa dene ndara kula wonten madyaning wana. Kakang Badrana ya marmani aku sawaturana madyaning alas. Ora nono kang tak prihatin mung kajaba. Murcaning Koko Prabu ing Ndwarawati. Wis sawetara lama nilarake Praja Ndwarawati Kakang. Eh. Dados niki Kang Raka darat mati Prabu Kenes. Oh, eh, jengkar sangking projo, Gus. Kakang Semar hiyo. Empun pinten wulan, dodo. Wis ndungkap Tri Condro kalenggan iki. Apa, Lik? Tri Condro ki apa? Tri ki telu Condro ki sasi, dadi telung sasi. Eh, jare sasi ki sing jenenge Warsa kae. Warsa ki tak taun. Eh, taun, jare taun ki iki... karso kae kuwi rak karep oh sampe takke warso karso kerso werksa werso lho rasa, kuwi beda nek reso iki gandhane idi lho reso idi ndak juragan tahu kene eh lah lajeng kersanipun to to bakal tak upadi kakang tau nono windono no aku ora bakal kundur marang kasatrian menawa durung nderekake koko prabu ndurawati ah nggih den menawi ngaten sekadaring lampah sagad ing manah huh, hmm, kula badhe nderek keparingipun ndara nolo gareng nuwun kula ndara yen sira ndak kanthi lumaku wadah apa isih kuat wah tasih tasih ndara lho sing tenan lho ndoro ki mung mirepake nek kira-kira jak mlaku adoh ki wis ora kuat ya wis prasaja wae ora cek kuat cekake iki aku jak nyang ndi-ndi wae cekake ora tau kok mumet oh numpak apa ora tau mumet oh ya mung sing ngunen oh nah iya wong kakek karo Kang Galeng ki nadyan ketok iringkih ning jane kuat mrene nggih ndoro ngemuti mrene kapa no kawan Eh, inggih datang pundi kemawon tetep ponokawan mboten badhe kantun nderekaken jengkaripun ndoro. Murwayuh ponokawan nuto kaki laku enggal ngupati ngendi pernah ing koko Prabu Ndrawati. Eh, suwiwi kula dherekaken. Wah, oh, suwawi kok suwiwi. Marikani raeng talu. kono mandi paning kang rat tumeling sanggen nira kecweng swane teng kinoto oh jualan ing kono mlayang lewat pohloyo kono rumowo promo sohle rasa sakara Wes lemampah lon-lonan Sang Analasa sawanawasa gerigiting ancala tapasing wau dadi wana gung kasrang tamitang pringgo bayaning margi mung kemaksi kapasen isening wana maksi galak kaya ta sing ora andhaka jaling kita menjangan sak panunggalane nanging bawaning satriya tareng semar mesing madu jeling atapa tetang adana wori datan samarwah kirani kelas basan munggah gunung mudun jurang ayah ngaya mono tindak ing sangapeke Bocah, ono madyan ning dendo catur. maju tengah dendo dalan catur papat aning teng prapatan marga kacul kutak lampahi ngreksa saingkang mingkang saking kayiwangan dandang mangore payu wisi an magulingan limo Oh, telatalah Pacelang, pacelangnya pelis lanat pada gojekan Wong titi yang kau lotur mani rojo diwengku Salatara hanya ah, ah, Salah tara suenggon kulu mati aneh ngalas Ono satri bagus nganti kaya kiwon barat Biuh, biuh, biuh Indah senangnya bojone nih Waduh, waduh, kulit tangkoknya lumer. Lambe nih, indulan sejuwing. Lambe kok indulan sejuwing. Mongko kudune pipi sing indulan sejuwing iki lambe nih. mati aku di peletoknya Edian, peletok aku. Aja, aja, aja. Peletok aneh, aku. satria mandek-mandek wis mandek. Kuwi tata kene cara buta Gus pangerpek pakuan terus lan dhewe yo mas sapa jeneng mas sapa ayo ngaku ya le ya nang ya Gus. Aduh, mau mencep. aduh, aja aja mencep aja. Encepan iki nggo gedoke maras. Aduh liriane iki. Liriane iki gedhe edan marake keringeten. Satria bagus mantep kan tak takoni kowe tak takoni ngaku ya le ya nang ya kowe aja mung mencam menjep. Ngaku kok sapa? Aduh aduh aduh ngeles rambut padang. Waduh waduh dolanan kuku. Edan. Sapari polahe kok satwa manis. Aduh aduh aduh aduh polahe ya cilik. Aduh aduh aduh. Kaya palakku. Ngaku bagus. Sapa kaya tadian bayang aku. Ngaku. buta buta idimu pating cariprat aja aku weruh untune aku gung biar rintik-rintik kaya miji aja aja kaya untune kancaku kuning kabeh menawa sira tambah marang aku balik ngendi sapa pracekam lan ngendi dangkam waduh waduh kesosor pasane keparti tangkoni durung mloka nyunjung dongko. Menawa sira tambuh marang aku. Ora saka ing kayuwangan dandang mangori iki balaning ilang batani permoni haran ku kala lintring waya, Gus. Kala lintring waya. Ya, natian kowe sapa, Gus? Pamadyaning Pandhawa Satriya Madukara kekasihku Raden Harjuna. Raden Harjuna? Ya Raden Janaka. Raden Janaka. ya Raden Partosubo. Ah, Raden Partosubo. Ya Raden Indra Tanoyo. Wah, Indra Tanoyo. Orang setia menemati yang ini ngalas. Bojo temambuh marang lakuku moro semingkiro bakal tak gawi liwat. Ora kena bacut kutu bali. Kutu bali. Aweh bacut, ora aweh ngurudul pari pekso. Ora uruh kawar kenteng, Ora nona, ora waran janur kuning. Dispun tak pantai jepopok. ndak sampar ndak sandung rambut ngupit padha ndak pagas curiga uta pandhawa totok gati wisaya Indra yaksa sora maruta pawana pana maragana Kuwi karaku apa kang tak wedeni Kaji gede dhuwur kurang gedhe kula niku kurang dhuwuran ci ohal toko kaca suka japa mantra ora nono jamaah ing satriya megoro batang ing raksasa ardhawalipo dasar yaksa kaporo sangka ora dikaporo ngayun tadah sara mangsa lakon rada lisus ngkowe కాయ చేతపోతే কাকিরিগিরি কঞ্জলের প্রাপ্ত Yo narso manubro Selawasi tadi konco Dereng tau urung tis tetes Daging istampel Wadahura wis ngeletak Ono ngalas Ronco sadri yo oh. Bila nopati kancaku Ha Nyeluk mati muramati Eh kena tau pamarki wong ketok-ketok pring aja mung le lempeng le bengkong terajang ayo le bengkong terajang nyaluk mati mora maju eh ora ngerti gridaning butuh ado balang bromo cerak saut sampir ki pundak nggo ngreok mlentuk wadah mung Oxe! Ah! padha prateng lalis ana mediane ngelas. Amok amok sura merata jaya merata amok gerbu aku. Raja satriya. Belak no patine kancaku raja satriya. Ayo ayo nono gridaku ditya kala sedep mantep. Mangsa kowe menang tanding karo aku. Ayu Dewi sedep mantep. Raja Satriya. Belakno patine kancaku Raja Satriya. Loh. Oh. Oh, lah kok kowe tanduk, nduk. kowe biyen tak wenehi pawitan tak kon bakul kok terusak yaene ora bali. Walah Sri, Sri. Loh, Kang Dhuwur, Kang Dhuwur. Wes padakno dhisik mengko gek kleru Kang Dhuwur. Aku kok kira sapa Kang Dhuwur? Walah ora pangling kowe Sri. Kowe saiki kok malih acara. Ah. Pian bakal terang kok saiki kok terus dadi pesinden. Oh ala sri, aku guna kepethok kowe pisanan ning jati asa mbiyen. Cek nglompret. Saiki wis ketok melek to, Kang Dhuwur, Kang Dhuwur, wis padakno dhisik. mengko ora kleru aku dikira sapa ah ora ngangling kena kowe iki anakku wedok kowe ponakku ya nduk anake adikku ipe ora to wis padakno weningno sik raupa banyu sing bening kerono sik awakmu mbok menoyen kowe masuk angin kang dhuwur terus bawur nggon mung ulatake Oh, naga-naga, naga-naga, kenceng-kenceng, 哦，哪个哪个呀？哪个是是？哦，坐，跟跟正跟正来，木木个皮。ngan jura sombekan aku iki kenceng ling ngurket iki nganti pendeng kaya ngene oh, oh, oh ayo wong we pun aku sisi iki wah eh kleru maaf nggih jeng piye laru to aduh wis hmm, tak kira ya anakku wedok lho pawakane iki padha lho pancen saiki kok sing modho rupa mlojo gang gage-gage ngrangkul kowe eh nggih mun anu maklume men nggih mbak jaragan kleru wong mripat tuwa niku pun mboten pati permono ya wis rada diopoh weton ora tok pindho mboten wong kleru ya monggo baju tak ruket waduh anakku nggar wah ora geduk wah anakku nggar lho lho iki wis to kok nomo to wah pon aku wedok walah win win Kowe pisah karo kono kok sayane tak petuk karo aku to, Nduk. Wong aku iki dikira sapa? Ponak aku wedok. Aduh. Win win. Wece ajek. Kok sih tak mah desel-desel. Eh nyata sih. Ora gaduk bareng nekat. Aduh, aduh. Loh, kok sih Iki aja. Aja mlebu-mlebu rene iki lho. Ponak aku wedok aku kangen karo kowe. Kangen ya kangen nih. Mbok rada adoh wae akone urung ruket urung seneng. Aduh, angel men. Kose aku ki tok kira sapa? Di wis padake dhisik. Wah. Alah klaru. Piye rek usahamu? Bentuk ora gedok ini kaya. Oh, lunga. Ada ngapa, Gong? Melung ruket. minggat. Tasnya wis digawa. Karena ya sesuai apa nih, wong telu maju bareng. Sesuai ya karena ya ngerti nih, nak dipaiko. Wong elak, wong elak. Gila aku. Cici bako. Keren. Orang kaya duit. Oh, panjang. Rampok nguwong kaya ya, Wan? Aku cek aja diruket ya gelem. Ngerak yang anggap pilih-pilih. mong yoga ya kok. Wah, raja gini. Wah, alah, alah. Orang aja menyansi ringgit ya kok. Nyenyak aku tak telekem gue. Gitu. Jerno Margolayu Segung Toroksoso Samyo Jerbabah Orang Lemah Pateng Baleng Kasulayah Kaya Gelagah Kepitain Gajah Wondoni Kang Masih Gesang Lumon Demi Mis Pelayu nih Mat Kalo Wau Sak Pejahe Ngarak Soso Mulat Raden Harjuno Perso Wonten Guwo Kang Mawacah Yo Gyo Cinelaan Dening Sang Harjuno Thank wonten apa, Gus? Eh, enten apa, Gus? Kakang Semar ngarep iki ana guwa nanging teko mawa cah iya, Kakang. Eh. Niki enten ngalas. Ampun open napa-napa. niku mengki gek panggenan gendruwo. Gendruwo ki apa? Memedi, memedi ning lanang. Oh. Nek memedi wedok peri. Oh. Ora pelo mo. Rak. Jepelo karam. Kakang eh kula banget kepingin aku bakal manjing jroning guwa iki kakang eh mbok nggih gareng mawon griyen wah mah kuwi nganti isine leyo dimaem aku leyo iki wedine karo aku eh senane ora enak lho leyo tak perintah nyandi di mangkat tak kon golek korden ya mangkat oh karek leyo tanggamu kene Kakang kepingin banget aku bakal manji. Eh, ngatos-atos mawon lho, Gus. Mulat moro sangar juno. Munira kamanung sam. Manjing jroning guwa Sang Arjuna. Pirsa wonten cupu wadah busana. nang cupu kaya binuka dening sang apekik busana kapundhut saking jroning cupu. Sakala punang busana rinasuk dening Sang Arjuna. Purna nggih marasuk busana miyos saking jroning guwa. Icah sipating Sang Arjuna. Sang Hyang Guru kangge jawantah. iki lak guru ta iki? Kakang Semaropo pangling karo aku. Eh ora, oh, ah, kowe bener guru ngono kok. Nalika aku manjing jroning guwa Kakang ana cupu wadah busana. Cupu ndak pundhut ing kono busana ndak agem teko iki busananing kulun Bathara Guru. Yen ngoten sampeyan ku Ndara Janaka. Iya, Kakang. Ah. ah ah ah ah ah eh rak tenan to wis kowe iki anggere nyuara gedhe ya ngebos nyuara cilik ndegek ya mesti ah mung kari nemu e kok cirigis Hula kok sampean kok ngangge sandangan di guru niku njur sing duwe sandangan enten pundi niku. Wang Gendara mengke kewalat lho Gus. Kakang Semar prihatin banget rasane ati kuwi ngatasi iki busana kadewan tekono madyane ngalas. Mbok menawa iki kayuwangan suwung Kakang. Enggih. Eh, Lawong sandangane ten ngriki niki Bathara Guru enten pundi niki? Engko gek lagi adus mo. Adus kok lindok kok sandangan karo nggon adus kok adoh Ang mumpung ene ngalas karo bebas karo melayu. Mula kakang ayu enggal ndak kanthi munggah menyang kayuwangan ngrekso suwenging kayuwangan. Eh, suami kula dherekake ndara. Thank harahino sungu pangiwang aruno katine traning Buka rapuh sabtaning kukiloring kami koro sakat oh PAPATOKE 伴奏。呜、嗯，巴不得敬爱呀我。Mmm. gegancangan Sang Arjuna ingkang sampun ngagem busana kadewan sigrahangan direpat punakawan minggah mring kayuwangan ing cipta arsa ngreksa dhateng sumunging kayuwangan jenggring saloko wirandungan tindaking sang apekik kaya denuncal-luncalno ing cipta enggal prapta madyan ing kayuwangan jenggring saloko sinigek ingkang lumawat nang kang kita cap Pan kaya kang bungging tepining kali Srayu nenggih palengganing Prabu Punta ingkang kahadhep Sang Hyang Para Kadang. Pesemone kaya nembe midhangetaken ocaing peksi kang munya mungging gantang. Tanpa padhang moyo-moyo kulon anyunari wonten tepining Kali serayu. Ono pasanggeran sakelanggung adi. Apa tau wujuding pesanggeran? Papan gasik gumrinding tepining papan ketaneman sesekaran Kang Amban Jengaraden. Lamun pinuju mekar kembange carup kembang putih kasulan kembang biru honot rumbuli kembang kang ngapulas kuning kembangnya bang carup panggil kembangnya dadus mawono wungu kedasaran seburi kegodongan kang juru yuri wakari osong semekang samya unyap dasar tepining kali serayu papan yang kengedum lebet wono mandira gung keng hangayo misak luring gerahan uki ingkang nareces kang dadi ocai natepi marang pepanggil nugraning Hyang Maha Widhi. Sapa ta ingkang makuwana ning kono nggih punika Tawarmani. Nalendra ngamarta dijuluk Prabu Punta Dewa ya Prabu Yudhistira. Ya Prabu Guna talika Rama Sada Dwija Kangku ya Prabu Dharma Putra ya Prabu Dharma Wangsa ya Prabu Dharma Raja. Ya Sang Anjata Satru. Nalendra ila ing donya legawa ing pati miladatan datan moka lamun to ketengeran ludira seta labet saking suci ning penggalih. Wondene Prabu Puntati lar praja kang sejatine nggayuh nugrahaning dewa. Nenggih wahyu tirta manik maya mahadi ingkang dadi idam-idamaning Sang Katong. panarsa kundur dhateng para jelamun daring kasembadan Opo kang dadi karasane nalika lenggah kadheping kang rayi panenggak pandhawa satri yang munggul pawenang kekasih paraden warakodara ya raden bratasena ya raden jayalaga kusuma dilaga ya sang gandawak bayi penutup datan kantun ingkang rayi sakembaran Raden Sakula dalah Raden Sadewa. Para ndiri dering kawiyos kang dadya pangandikan ning Sang Nata Prabu Puntadewa. kang kataman hararasmo រមន្និរងរ mas mirah sangku su Hambuka gandaning So. Dimas Werkudara wa ono dawuh timbalamu apa mbarep kakangku hamiji marang adimu aku brata sena Mugi ingsun piji mangayun aja dadi kageting atimu Dimas. Kurawalan penampaku bareng aku tompo timbalaning barep kakangku. Ora liwat sembahku katurombar kakangku. Banget pantanimaning pun kakang bali pengestuning pun kakang tampa nono yai. Mbak tampani tangan luru tak gegem dadiya mustika mimbu ana mulyaning uripku. Yayi kembar kemanikan. Nuwun wonten dawuh koko Prabu, nuwun wonten dawuh koko Prabu. Mara prayoga nanggon sira ngadhep ana ngresaning pun Kakang Yayi. kula nuwun kados boten kirang prayogi nuwun inggih kados boten kirang prayogi namung sembah kula katur kok Prabu iya iya nyanyi kembar kemanian wis ing suntompo bratasena mbar kakang guwapa Opo siadi wis ngerti maramani kadang para siadi ndak kanthi dumunung ana tepining kali srayu kene dimas Madyan wis pirang-pirang sasi nggone mapan ana ing kene parandene aku durung ngerti jatining barep kakangku duwe karep opo Yai Bratasena kaya mengkene abot rasaning pon kakang kang wis pinercaya dening kawula sak yaipun kakang kudu bisa ngulatake marang penguripan ning kabeh bebrayan awit pun kakang netepi marang surasaning piwulang yaiku sawelas bab paugeraning pangarsa munggo apa isining sewelas bab paugeraning pangarsa ingkang sepisan kudu tansah percaya marang pangeran sarta bekti marang Gusti. Kapindho ing ngarsa sung tulodo kang tegese menehi tulodo marang kabeh bebrayani. Ing madya mangun karsa yayi kudu tansah melu gumrikah sarta hanggukah karekat kono samadyaning bebrayan. Sak terusé kepiye? kapat sinebut tut muri handayani. Yaiku kudu menehi pitutuh sarta nyurung saka ing mburi marang kabeh bebrayan kang minengku. Kaping lima waspada Purabawasisa yaiku tansah waspada sarta saguh lan wani kawaca kabeh bebrayan ingkang pamacane mau nuduhake dununging papan kang prayoga tumindak ingkang becik. Iya. sarta hambek para marta dimas yaiku bisa milih kanthi bener ndita kang kudu den dihinake kaping sapta dimas nebut prasaja yaiku tingkah lakuning pangarsa kudu kang sawo prasaja ora kena keluwihan lan ora kena kekurangan kaping asta kang sinebut setya geneping kaping nawa sinebut geminastiti titi yaiku pinter migunakake apa wae ingkang pancen dibutuhake dening bebrayan lan negarane. Kaping dosa yaiku waloka. Tegese kudu tansah darepe karep rila lan bener kanggo anenggung sakabeng kang dadi pakartining pangarsa. Wondene ingkang lekasan sinebut legawa. Yaiku lila ikhlas nglumintirake tanggung jawab lan palenggahane marang kang bakal nerusake lelabuhaning pangarsa kasebut gegandengan kelawan Kyi Dimas Bratasena pun kakang nampa wasiting dewa menawa wektu iki Jawata bakal nedhakake nugroho wahyuning katentreman sinebut Wahyu Tirta Manik Moyo Mahadi. Jawata bakal maringake nugra sinebut Wahyu Tirta Manik Moyo Mahadi. Werkudara iya banjur ana ngendi tumurune? Pun kakang durung ana dawuh kang trewaca saka Kang Hakarya Jagat mulo Dimas. adat kang wis nugroho iku gelemapan marang wong kang kulino tarak broto wong kang demen peprihatin. Mula yayi sangat dangdak kanthi mapan ana tepining kali serayu ing pengajat ngurangi marang kamukten. Ojo demen ngubal marang nafsu kanthi wening kali serayu bisuwa merbalani marang wening penggalih pun kakang lan para kadang. yen pamjenbang kundum barep kakangku, haiku bakal pisah karum barep kakangku. Matian piro lawasih tetep aku isih saguh ngadep marang barep kakangku. Kang katanan raras moro, Roro bentro anglam lami, ong ong parantu meneng tilam rom ong bayar meng sari ong Semar maniro ngerano ido mirah Mas mirah sang kusumo Hambuko kandan ing sekar Nembeco wawan pengediko prabu pun Tok datak prabaning sang goro tahunmu akboro marang resang moh kathah matanya sang wikunjarwi ya jagat ya dewa pacara ora kanthi ongel nggon golek marang pandawa Wah, aku wis duwe patem lamun mboya ketemu. Aku ora bakal bali marang Praja ketitik wektu iki wis pinang ya ana tepining kali Serayu. Hei, Pandhawa. Panjo kaget aku sing teko. Ah. Ana Brahmana yaksa ingkang prapta iki sapa? Tambuh marang aku. utusaning Gusti Kang Hakarya jagat parap Resi Gorotahana. Sira panunggalaning Pandhawa ya ya dasar kepara nyata dijelukku Prabu Puntadewa. Aku Raden Werkudara. Aku mengkula, aku sedewa. Ana wigati apa temekono ngarsane ingsun? Eh, Prabu Puntadewa. Ngembahan paring paing gusti kang hakarya jagat siro sakat tang waktu iki kudu disendal mayang kecemplung aku ning kawah condro di muka siapa siro sipating titah manungso ngagem jeneng dewa lan nganggu gelung kekeling iku cekto lamun siro nepak pangwasaning dewa Wandene wareku toro kowe luput sabab selawas urip tanpa gelem basa krama karo sepadaning titah tumindak pakarti kang mengkono iku mau padha karo rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca mulang muruk marang titah supaya aja nganti ana sing gelem ngejeni sepadaning titah Wandene dosaning sekula sedewa sabab sira bocah kembar kang ora diruwat mulo wajib nemplungake ngawas candra dimuka aja nyatak nganggo semoyo dina iki uga manut karo gara dalak cemplungake nyang kawah rayek masang warkudara Ah! Lan mangsah mepecah cantut kumerkut Mancing semutra noyo terang wirakanyo Wong Kowa banyu sumapot wantes melege nganggan miro Sumingap nampakin nak jonggo kang wareh Ulah Ora ngerti sangkan paraning bilae weruh-weruhana tungkak mangan janggut. Eh, sapa iki? Ora susah kuwi tak nambuh. Ucap mung ya wara kuwi bakal gendak sikara karo Pandhawa kunangan Werkudara aja takon dosa. Lho. marang kang sokot pekeman gue eh, megugo nguto waton jajak gelar bundan tanpa karo aku opo kang mbak weteni eh huntut mongso kroso pam kiwo kelekon hajir ndasmu bantu karo aku Kita sang guru kula Ya moto sang sri Pancen sentosa dada bauning wergu jara ing atas ketiban sikut kok kaya ketaman mriyem rasane Hei, maju hojo mung semening kan tanding. Eh, aku rapa kawai kah tanding karo kowe. Ah. petak sumba ke taman pusakaku kiai kapi kok gaib dan direco jeneng aku. Eh. Hey! kondang tanding kalian Brahmono Yakso. Sekawit kakang mas menika mimpang. Namun sarang Brahmono Yakso ngedalakan pusoko. Dipun tamakin dating kakang mas Warkudoro. Yang mangke mas dados reco koko prabu. Bumi gonjang kanjeng langit telat telat telat. Lirikin sang mawes gandrung. Hmm. adikku di adikku ramati jiwi tak bilani adikku di adikku ramati jiwi tak bilani adikku di adikku ramati jiwi tak di adikku ramati jiwi tak di adikku ramati hatiku di ora mati tak ora Bejleng, bejleng iblis laknat berde jeng-jengkan wong titi yuang kololudroh manik orang jati waku. Brahmana yaksa marang tata patrapmu kuwi kendhak sikara karo adikku Werkudara. Yen wis punta mimba mangkene iki aja lingun ta kuwi gagelak jagat ora kelelegeng kandhani. Woi! Kintal Dewa Dilapuria Dinitru Jiluk Dadi Dewa Amral. Eh, ketaman kalpi kok gaib jadi reco. Hah! Aman gumong siji kalbi kok gaib tak tamakake ditamengi gelap sayuta karo punta dewa ilang gamanku. Waduh mongko kuwi sateng tak mimi. Kowe sing tak gadang-gadang e malah ilang. Waduh raga kelangan pusaka kaya ilang bayu ototku weh lamangka golek tunggale sing ilang iki angel ya akeh kalbi kene ora kaya sing siji iki <laughs> mbok menawa Gusti Kang Hakarya jagat ngengetake aku kudu mung semene nggonku dadi pendhita buta Nadyan mung pinunggal semene wis bunga hatiku jalaran aku wis bisa murungake karping Prabu Duryudana nggone Arukun karo Pandhawa. Awit yen to nganti Kurawa rukun karo Pandhawa Bratayuda ora dadi. ora dadining brata yuda padha karo angkara saya ngredana donya ah tinimbang kemenungsan bali nang alas mundut sandangan kang lejroning guwa terus bali nyang kayangan gelanggang colong pelayu ke parat burung ilang burung utah geti pecah dadane wis lunga saka paparatan eh nakulos diwo kengeroko tunggun dan haku arep ngoyak karo pendito kang murang toko iki eh ah, ah. bareng aku lebu jroning guwa kok guwa suwong sandhang aku ora enak we lawangune wis ana lenjupuk wah mung kari ajae isi isine wis resik Wah, lagak kok piye iki sing jupuk sandhang aku sapa iki? Wahul jojo ditemu karo wong edan. Malah ora kajen sandang aku. Eh, moro jumbo. Aku tak bali nyang kayuangan mbok menawa kono wis ana ling nganggo sandang aku. yahning yahning talaga kati langit mambang tanpa sulano Kang tuliwa kusumaya sumawur Lumrang Kati jolong Pergenjang, pergenjang, pak pak pong, pak pak pong, bu bolong wari yang tinggara nguang kali jodoh, sopo singgawe. Wih, tekan tarang. <laughs> Wah, ilu nusfadang, gue kaya wayang kita wisang geni kang selan meringkai wangan. Gue pada pencek, sak tekan lu gak wisang geni. Ya yang pekulun wis tak tompo banget penerima iku perembagi yang pekulun bektiku katuro yang. Ya ya wis tak tampa. Wah rada pangling ulun ngger. Wah potongane anyar isa ngene. Ya pengestu ning yang pekulun. Ya ya ya ngger ya ya. Penakno ya ngger. Ora kurang prayoga ya. Ya ya ya. Kejaba saka iku kuluk wis sanggeni. Hakarya kagiat tias ulun. Kita swan mering kayangan. hayuwa kaduk ati bila penampa. Ana apa ngger sanggeni maring tutur marang jeneng ulun? Swengko pengawek bojro nggonku sowan mrene, Yang. Aku ya mung dolan wae. Oh, mau dolan ta? Iya. Lah, iya, tegese nek dolan kuwi ora klebu setat ngono. Nadyan dolan ya mawa wigati lho, Yang. Wah, lah iki. Nek sing delan ning wong gati iki terus gatine apa? Hmm? Kok sajak gita-gita nganggo gati iki ngene napa? Eyang eh, Pekulun, aku mau ngarep nyuwun pirsa karo Eyang Pekulun. Katon gotang swasana jroning kayuwangan wektu iki Eyang eh, Betara Guru ana ngendi? Oh, Adi Guru ta? Iya. Hadi guru ngangelang jagat. Ning ora nyangking bokor. Eh, yang guru ngangelang jagat. Heeh. Sopo sing nderekake? Ya mung ijen wong Andi guru nek ngangelang mung ora tau karo kanca. Mung ijen tan loro wang. Ngejakon kok demen grisan-grisani. Mula banjur Andi guru tindak dhewe, ulun yo ora dikanti. Dadi ora nggawa kanca Andi guru. Mula dewa ora kena meri kabeh sebab pancen ora nggawa kanca. Oh Iya iya. Adate ya mung temboro iki sing sok dijak. Mareke temboro iki kulina nglintingke karo kulinane pasi. Ning ngono kuwi iki temboro ya wis ora. Ora dijak mergo ana kayangan ya rek kae ngene ya rada rada ana gaweane temboro iki. Ida-ida delik. Oh, ngono. Iya. Iyang Narada. Piye, Ngar? Wangune nggone Iyang Bathara Guru Nganglang Jagat kok nemu walangan. Loh. Ora ngono kowe iki kok kemewat nggonmu batang. Adi Guru Nganglang Jagat kok wangune ana sambe kala. Iki sore sambe kala apa? Iyang ana sambe kala kang menempuh marang Iyang Bathara Guru. Nek nganti ora nyata piye? Yen to nganti meleset tuturku, pae cilik driji gedhe gulu. Ah, ya lumrah anggere wong ngerti nek driji iki cilik gulu iki gedhe. Ora ana kok driji kok gedhe driji elak nek gedhe kuwi. Dudu driji nek sing gedhe kuwi. Sing tak karepake ngene yang yen nganti ora nyoto tembungku ketok endrijiku tugeleng guluku. Eh, lah wong sing dewa ora ngerti kok malah sing titah malah weruh iku piye ta iki? Lah yen ngono paduka eyang iku dewa sing ora awas. Loh, ya aja ngono kok terus. Banjur nutupi marang kamaskitan ulun iki ora bisa. Ning abad sing wis nggrana apa-apa kuwi iso ana teng arane ngger pisang geni. Tan samara pamoring suksma Sinop maya winah ya ing asapi sinimpeng tolong ing kalbu Pambukan ning warana sarlem saking layat ing aluyut pindo pecating speno sumusuping raso jati rapaning jurang guru narade ulun ingkang prapto kakang. Wadah. Sabirarja diguru. Iya saking pangestunipun kakang narade rarja prapta ulun. Kakang Sumarwada becik. Eh iya iya wis tak tampa. Narade kuwi mbake kenyangku. Ah. Pangestuku tampa nono kendil. Oh iya, kekep wis tak tampa banget penerima. Sangkene iki ning ngarani Bekulun Raja kok kendil. Sadengane dheweke kekep. Malah gede kekempe karo kendil. Iki gara iki. Nggih, kula. Kowe padha selamat, rahing tekan mana kan ya, rahing. Wah inggih pukul besi. Lha kok pukul besi piye to iki? Lah pasang reng tanpa pukul ngono thok apa? Duduk dhewe ne. Timbang duduk wong liya. Bagong akhirnya bangin bangunan nak ngerembuk tutuk Ya, Yang bilang dino ranu tuh kok. Ya kado prihatin. Oh, dapat cat bro. Iye Om Wilujeng. Waras iki karo dewa kok Om. Lah ndika niku wadine bapak monggo kula niki anake bapak terus basa pripun nek mboten Om. Bekti kula Le. Oh iya iya Le tak tampa Le tru. Raya gak ndo ya Le tru. Nggih Om, mboten kira sikeco Om. Takkan wadah selamat. Hehehe, wilujeng pikulan. Lah iki kaya sering meneh Ngarani dewa kok pikulan, Gong sing cetha, Gong. Lah iya pikulan, ora pikulan. Lah apa? Pikulun. Lah iya pikulan. Pi pi ku u lun lun pikulun pikulan. Ngedek kowe kuwi. Pukulun betara guru aku ngaturake pangabekti. Ditahulun wis anggene wis ulun tampa. pancen bener aku iki pancen titahe pekulun betara Guru yen tanpa ana pekulun Bathara Guru ora ana wisanggeni eh sajake piyang siji kae wis rada eroh iki wah kae awas nek kae wah kae janji teliti nek kae ayo tenan kurang sithik wae mbah mburi kae iya aku wis tau kok Wong jujul lho jane iki. Wong kira nang sedhep piyah kok. Tegang iki kok piye? Dia malah apik no. Wong Semar padha rarjo. Oh Dan milu jeng. Kere-kere iki padha selamat. Wah nggih milu jeng. Tangdor tanggor kok dikarak-karakke ya. Iya milu jeng. milu jeng Dan. Adik guru. Kakang Naradewa wonten menapa? Saking tindak pundi ya guru Ulun saking nganglang jagat kakang. Menika wis anggen kala wau matur. Aturipun kacarios anggenipun nandi guru nganglang jagat menika manggi halangan. Menapa leres Adi Guru? Boten wonten kakang, boten wonten sambi kala ingkang menempuh dhateng ulun Raharjo anggen ulun nganglang bawana. iya wis anggen iki, upama aku iki tegel karo kowe tak kersa gunteng drijimu Adi guru paring dawuh menawa nggone ngangleng jagat ora ning ngalangan sawiji apa kowe kembanjur ngarani sing ora-ora iya nek ngene kuwi ayo tak kersa kowe saiki perkara aku arep kethok sak karep tok resik iki sak karepmu aku ora bakal apa-apa ning mengko dhisik Marajaba saiki penggalian ya. Pikir piye coba? Saiki ayo padha dipikir. Ayo padha di penggalih. Pikir piye coba? Saiki ayo padha dipikir. Ayo padha di penggalih. ing atase yang guru tindak kok diderekke kawan ki njur jaman apa nalika kapan Lah iya iya rak Iki kak ana kawan kok ngetet ya di guru ki njur lagi iki tak Iya lagi iki aku Wah, iya jahe. Itu. Gong. Piye? Kuwi tunggalane ongel mau. Ayo mboya barang kuwi. Adi guru. Wonten menapa, Kangkang? Kemarin kula badhe nyuwun keterangan. Adi guru tindak dipun derekaken ponakan kok kan dos pundi? parang kondangu kalian pono kawan piyambak kakang semar eh apa kendil? aku tekan karo kowe kekep weh dikekep kemana ya kowe kak dari adik guru kita terus jarane ke piye lah naik gue takon perkara oleh gue melu bedara guru tekono gareng Marco sing gawa buku niki gareng Gareng wis tak patah nggawa catetane ben diwratakake. Rai, kula. Kowe kok ndarek adik guru iki? Alah mung ping 6 men kok. Mboten kabeh men kok kula mung nek komplit kula melu ngoten. Lah mboten komplit nggih macul. Jangan bebek. ah gandeng komplit nah mesine lek ku lobon saya kula kae oh gandeng butuhe dhewe kowe ora ngerti mboten Petro eh, Nun. kok dari adik guru ki jalarane piye lho la wong waris kok mboten angsal kula niki tak waris to tapi watri menggalih ampun mang petung perkara kula menungsa lho ning ditung perkara waris lho niki bapak niku genah kakang nih kulon para guru kulon iki anake bapak lho jabi kulon rak nderek lek kula ten iki jabi ngwaris kok coba napa awak ajeng ngejak wong liya waris ora dijak lho nah kenyer kenyer ta kulon iki jabi pripun nek kula mboten dijak terus ngejak kalih dudu kule daging niku terus lenggesange kula sinten Jawi pripun napa nggih mboten mesake kali kula. Lha nadyan kono iki dipadha kali kanca. Menurut kadewasane dhewe-dhewe. Dadi kala-kala gesek meli munggah ten dhuwur. Pentayangan numpak kendaraan dhuwur lho. Kita ketang muka ya. Aku tak gak kahananku dhewe. Iya lah dirasake wong kok genah kenyer-kenyer ngono. Lah nggih pripun genah. Ora wong liya to. Kula terus Bagong, lha niku ra isih terah ta jane Bagong lha. Ya serasa rembug terah. Apa kuwi ana warek muntah terah apa? Loh, sak ora nek dingertake iki ra depo. Mula Bagong bareng nggih diusul iki kudu melu. Oh. Aja ngomong sak gerong nika wong. niki laris ya. Napa? Sakit waluya katemanan jati ngira. Ah, sembuh cah serang ngerti aku. Jidek aku. Tenan iki jidek tenan iki aku nglalakon ngene iki. Kakang Marado. Lha niku mboten kula menggali jibeking manah. Ing manggulun sampun kundur mah kayuwangan Kakang kepareng ulun badhe lenggah amparan ruk. Nyemangga aku ta sing guru. Música ora lidok ujare wong adaplok jebul kene wis ana dewa temenanan wong wilahing titahulun pojongkara kita sapa lho anggapmu apa kowe nyebut titah karo aku ha temene kowe kuwi malah titahku ngaku kita iku sapa Ulun Betara Guru ya Betara Manikmaya. Manikmaya kuwi ulun. Aku Manikmaya kuwi aja ngawu gawat ha. Eh. Ulun Betara Guru. Betara Guru aku. Kakang Narada. Nuwun kula. Menapa leres menika Betara Guru? Ah, ora gugu. Ora ana. Dewa kok mlongo kaya ngono iki. Ora. Ora nang dewa kok miring sisih kaya kuwi. Kakang Narada. Ojo pangling aku sedulurmu, Kak. Ah, seragu. Mengangah kan kok sedulurku. Wela kepiye? Kabeh wis padha lali karo aku. Kakang aku wis temene Bathara Guru nalika semana sandhang aku ndak dunungake jroning guwa tengahing alas Tribasara. Nalika semana bareng aku bali arep njupuk sandangan, sandangan wis ora ana le ngenggo ya menungsa sing ana mburimu kuwi. Ah, oh, ora ora ana palasan apa-apa, kaya Bathara Guru, Bathara Guru ngendi? Barongang Bathara Guru. Wih lah. Eh, ngaku bos temene kowe kuwi sapa ulun petara guru ora gelem ngaku we tak obrak abrek kayangan weh musuh kula wis teko wah wis anggene panggeni wis ana kono. Lha kepiye luwung oncat saka gayuangan Bali mengalor. ndak bujung pelayune munggah nyang kayu wangan guru tahono iya wangune mlebu nyang kayu oh lakae kelakon unta malang guru tahono Wah! Wah! kepiye eh, mlayu merana wis dicegat unta sing dadi brahala mlayu mrene dicegat wis anggene wah kan ponokawane kok ya moh kari melu nyentak lagi iki aku eneng dewa disentak ponokawan wah ah, ah, ah, lagi dadi ponokawan wis ngelangkai wong nek dadi sak terus kepiye polae weh la ya timbang ana kene aku mung ditaksiya karo padaning titah Wongah nyang alang-alang kumitri nyuwun pengayoman karo sang iwang wenang dina iki. Tuh wangune iki sing duwe kayangan Wong oh, wilahin. Wah, lemune hongok wis cetha men iki. Ditahulun sapa jeneng kita ngakuwa. Lho. Ora ngono kok ngaku titahulun iki lek nitahke aku gek kapan. Dengi sore. Surup kae wis teko nitahake. hantah ning jero omah. Ngrembug oleh arep menitahake. Ning gandeng wis tuwek turu cilik. Mula mole dititahi. Acil gese ta terus kowe iki. Iki dinyangi risik ya pemalan singir. Telat ya jarane wae. Eh, pono kawan. Kowe aja nyambung tembungku. Temene aku wis ngerti karo kowe. Kowe kuwi Petruk karo Bagong. Loh. Kok sing ngerti aku? Saka sapa iki? Mesene sing bocor akeh lakon iki. Ini wes suwe bocor. awit mangkat kae wis bocor. Kok kabeh wong reti karo aku. Engko iki ketara dhewe. Mula kuwi. Kowe ngaku jenengmu sapa? Ulun Betara Guru. Hayah Betara Guru sapa? liyane tok apusi kena ning aku aja tok tutupi mripatku ha wong aku roh kowe kok ayo kowe ora ngaku saja iki jenenge le pecel-pecel sing iwak-iwak lho mok aku ya pecel iki kok Aku malah mung tokolan. Lah kok kono kok nyebutke sing pecel-pecel sing nyewaki wae lho. Mbok modar aku ya pecel lho. Aku ya pecel. Lah iwake ora enak. Aku ki ngerti tak kandhane ya. Kowe kira Lho, ya ta. Oh, asrah sahong wis reti kok. Wah, selope kewalik. Wo, kepiye iki mau? Wis ora. Abene sandal capek. Selope kok malah kiwa kabeh. Eh, lah gegeden. Aku ya ngene mlaku wis selope dhisik sikile keri. Mlaku barang nek nganggo ya malah tak taleni debok. Nek kowe ora tau yoso, kok dadak yoso. Wong kan ning lungsuran. Ane ah, mengkap-mengkap ngono. Hadil. Ora satu ukul dilem lho. Ane ah, wis entuk turane kok nyemir kok ya moh kok kowe. Wis selop apa blethok. Sing dadi pangling karo aku ulun durung ngerti wah genah nek pangling karo waris kok pangling Loh, mengki kriyen ta kula niku ajende kan sampean wis buta kok alim temen iki iya iki buta kok ora kaya buta liyane kok ora butani ngene ya kok le halus lah iya mongko buta liyane iki buwet lho sing berwet liapan tembunge iki lho iki kok halus ya nah iya jane ndika niku sinten kowe kudune ora pangling pangling wonge ora pangling selagane anu wong selaga iso digawe-gawe kok ya ana sing begegek tok ana sing leleda aku dhewe malah metong krong ora slogone ning WC yo nek pancen kuwi durung ngerti wajib ndak wenehi ngerti nggih sinten kowe tak omongi ning aja kandha sapa-sapa kanggo kowe dhewe oh ampun kuwatir nek mung nutup wadi kula niki nggone wong nutup wadi ngoten wadine sinten kula tutup cekake ah nek wadi kula dhewe malah diler wong pirang-pirang kurang rapet We pak kandani nggih sinten wah kupinge bosok ambune kaya ngono kaya mah ngresiki ta ya kaya disumpeli kapok, apa piye ngono jane ndemen wis mari iki gam ndemen wis ora netes lho iki kok kaya kena sengkol masa kepanasan kuwi ora bledek Nah, si. Pon, mriki men sing siji. Wekeng apa? Kali ya. Kali iki dikapake, dilebani ilat. Oh, dongkule amah, ora sudi kuping pengoke kok didoni ilat. Wis ra sido ngandani. Yes, eh, kene resik iki kupengku. Kupengku sing resik. Wah. Iki malah saya kebak ngono kok. Nek dirung mari ya. Nyelur ni jameng kabeh kok niki. Teko kene ana apa? wah iki ambu-ambunen. Ambune jan wah kere-kere iki jan. Yo ngalih, Kang. Yo, wah. Ora kuat gandane. Nyumpeli kapok kowe kok emoh. Waduh, weteng kularane. Apa bakal badar no wujud kowe iki? Hanane aku teko kene aku goleki pegawan Guru Dahono. Ulun uga ngupaya pegawan Guru Dahono. Layune ana kene. Mawono kene ning kok kaya wis munggah marang ngalang-alang kumitir. Yen pancen ngono hayu, aja kesuwen ditututi munggah yang ngalang-alang kumitir. kalang nyuwun gelar pandamun carang nonere kekonang surem sorote tanpa dang oh. kasor pacaring para nang gegono kekancangan sang punto ingkang sampun mimborek soso dalah. Iwang manik moyo minggah peringkai wangan halang alang kumitir. Arsa semusul dateng arsi gara tahono. Tantri nunceng genya samya bidal neng no kawuso. Ing mangke datan kajingeng wonten ing kayiwangan halang-halang kumitir. Prapteng wis mo mutah. 구하여 Hal ninggih inggih kacarita punika ta warnane. Ingkang ngawasta kayuwangan alang-alang kumitir. Persasat jembar tanpa pagut wiaring kayuwangan alang-alang kumitir ana padhang dudu padhang ing rina ana peteng dudu peteng ing wengi. sapa to ngergani madyan ning kayuwangan nggih menika to warnane. Wong sang yuwang wenang. Ya yuwang padha winenang. Milah awas to sang yuwang wenang. Wenang nitahake tan wenang tinitahake wenang murba tan wenang pinurba, wenang hanglar tan wenang ginelar. ke lenggah kanthi mawa cahya sumunar hanlai Nampi dhateng sawanipun Alindra Gurwati Prabu Bathara Kresna dalah pandhita kendali sada sanganoman Arepah arepah pindha sata minggah krama lir sata hametarangan Katingal lumaksana dadap lengkeh-lengkeh hangi kapada ing mangke dudi swanang ngarsa mangsah sumembah lenggah kemungko hamari keluk kaya kanjeng pertolong mukane eh. pokurang guling eling masalah jat yen wacana kudu maneh som minns av sommar. Om man är tonom var skaring på Ulun waspada iki wayah kita kresna kang suan mring kayuwangan alang-alang gumedhir kuluk Narayana winantu karaharjan sowan kita mring arsa ulun kawon munun ninggi, ilang padha winenang lulus raharja pisowan kula kalih sing beda manggih ing kanjiwanan wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo Ya ya ngerepat menapa wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti pengestu ulun tampa nono wasudewa. kawono ninggi kacadong yang tang kekali kapun di wonten mestoko mugi dados sojimat paripe pengestu paduka iwang padha winenang anoman padha raharja kawula nopon ulun ninggi dhateng kapun di paring perbagi paduka pegulun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Senggono wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti pengestu ulun tampa nono maruti kalau nak monun sangat angin kalau mundi saya ingat jimat. Para nabi jeneng kita ngir wis nubroto marak meringar saulun. Kulon pun ini, pekulun wale-wale menopo. Soman kulon kosa paduka iwang podo winenang. Nak kulon semangat pun kulon menikon nampi wang siting diwa bilih mangki paduka badi. nedhakaken wahyu ning ngaten reman sinebat wahyu tirta manik mahadi mahati ingkang menika pengulun gegandengan kula ngertos bilih wahyu menika dereng mandhap kepareng wahyu tirta manik maya mahati kawula suwun ing pengajap saketo andayani dhateng katentremaning tiyang sak negari Ndurawati Der Kesowo apa jeneng kita ora kleru menawa kita bakal nyuwun wahyu tirta manik moyo mahadi Najian kita iku titah nang yekti tita iku panjal maning Wisnu kaya wis ngerti sadurunge winarah Manawa kita bakal nyuwun wahyu tirta manik moyo mahadi banjur titah liyane bakal ngukup apa nggir Narayana Pangrasat ulun jenengi tok kegandengan wis dadi panjawaning wis poyotan perlu menawa kita darbi wahyutir tirta manik moyo mahadi lan kita elingo marang palenggahan kita kang dadi kusiring poro pandu puto jeneng kita ingkang tansah ngerkso marang wutu ing pandu lamun kita mung mikir wong sak negara banjur kaya kurang adoh tebaning si Wisnu nggone tumitah ana ngarcawada. Ing mongko Wisnu iku dewa kang demen amangun karsa mbangun jagat sak isine. Lamun to anggon kita mikir mung sak negara. Iku ateges kita ora adil tumitah kita ngarcawada. Jer Narayana no, sajatine Wahyu Tirta Manik Maya Mahadi kuwi wis ana kang den pepanceni yaiku mung kadang kita punta dewa sebab apa punta dewa ingkang kudu nampa Wahyu Tirta Manik Maya Mahadi ya wahyu ning katentreman karena si Yudhistira kang wis bisa ngendhaleni marang nafsu nyirep marang kamurkan ya kanthi panyirping kamurkan si Punta anggone ngendhaleni marang nafsu iku mau kababari bisa handayani marang katentremaning jagat sak isine lan kena kanggo patuladan lekasing sipunta lamun to titang arca padha kabeh bisa ngendhaleni marang nafsu ne dewi-dewi lan bisa nyirep marang kamurkane dewi-dewi iku jagat bakal bisa tentrem mulo ngger hari murti Hayu kurang pangapura yekti dudu kita kang kawasa nampa Wahyu Tirta manik Maya Mahadi. Mrih maksud mari mengkalbu. Putine kang ten bawani wenganing piasukarilo. Tatane kapawah sami sabiyantu nut sakarsa tanarkasa kang pinarti Oh, eh. oh, bang padha wineneng. Sepinten age nglepatan kula nenggih kulun. Kula nyagong duduk ing kathah. Dene kula wani lanyo-lanyo matur wonten basa paduka kulun temah lajeng kula nggigi. Namung sebab pengin badhe mikantukaken dhateng diri kula piyambak. Ingkang menika kulun gandeng sampun terwata sabdanipun kulun. Kulun nggih kula mboten saestu badhe nyuwun mendapeng wahyu to manikmu ya mati saya lega manah kula dening kang pinacang ing mangke kadang kula ayi prabu pun kadiwa sanadyan yayi pun teng nampi ning pengaros kula boten berbeda kados kemayah kula kaya ingkang nampi wahyu tirta manikmu ya mati Ya ya syukur mangayu bagya sekti jemurung lamun wis eling jeneng kita kulub hari murti. Kalau nuwun nuwun ini. Anoman kula nuwun wonten dawuh. ana wigati apa sawan mring kayuwangan. Yuwang padha winenang nrih sawan kula ngrasa paduka pugulun. Kula menika estunipun sampun waleh anggen kanthi mitah wonten ing ngarep padha. Sembrika inggih sembriki kok namung ngajek kados mekaten nggih mawon mboten wonten indakipun. Malah kepara sudha. Pugulun Mari ngantos kedangan gesang kula. sami kalian kau menikah nomohol deso. Ananam wiso untering arjo podo, ingkang meniku. Kaparing buteng kaparing okulo oh, nyiwin pejah dateng paduka ke pegulun. Mugidipun sige semanten gesang kulo. Anoman, lo wonten jauh. Sakabeng titah kang isih wono arjo podo, lan diwiri pake, ku tetep durung rampung kewajibannya. Sekabeng kita iku mesti nulis ana jroning bathuk lelakone dewi-dewi. Cinadong dening Kang Hakarya jagat, lamun to cadonge wis entek, yekti tumuli bakal binanjut lawan Kang Hakarya jagat. Ingkang mangkon lanoman, hayu wong resu rasaning jeneng kita lanoman. Kita durung pojo-pojo bakal murut ing kasidhan jati, cik tangeh urip kita ngarep rasidahimu iya isih keporo lawas kinten-kinten bincang menopo pekulun mora iling-iling kenanoman tulis nono jeruning batinmu ngenten nono besok lamun sejumet jeratu yang kediri ya iku Prabu Jaya bayang kang jemeneng noto lamun kita harus bisa molo kerama ake sawana yang satrio tolu cacai ya ingkun nomargani kita noman bakal ngancik murid ing kasidan jati. Wono ninggi. Lain katun botol langkung ngisto akin dawuh, lajeng gesang lo kados bundi. Urip miku koyo laku ning tangga. Nawa tanggal nom katon koyo nom lamun tanggal sepuh, siro tetep tetep dadi pendito no kendali sodo. Kau lo nokmon. Kresno, wono wono dina iki mara tumuli tampanana wahyu tirta manikmu ya mahadi yen wis tinampa tumuli enggal lumantar marang puntadewa hayit yemung jeneng kita ingkang wenang anglumantarake negara wahyu tirta manikmu ya mahadi iki Rekartiko panjer esuk Sumilak watono pengis kupang Pengas edining kusu umma memayu walu yang negeri Ngerahi tonon dimen ngedo Kasihe kepataning sih Kusama tono tondra di asrambi wahitir teman ya wadih Sumedul saking anggaling sang nang tranduk dateng sang Maranyo Cilandra kaya lintang alias. kaos bingah manah kula sanadyan namung sak nglumantara namung sami ki mawon kula sampun kedayan dening Mas Nyetir to manik moyo Mahadi nanging aja daya-daya budal kulit naryana iji ana sanggeman kang kudu mok tindakake padhake manik moyo kang suwan mring kayiwangan kula nelon ninggih kula nungkula ingkang suwan ngrasa paduka yiwang padha winenang ana apa paring boten keparing kula nyuwun pengayoman dhateng paduka begulun. ya ya guru ulun wis pirsa kelawan kahanan kita kang sejatine sumurupa manik moyo tumindak kita duk nalika ana ngarsa padha kuwi ya bener nanging uga luput Beneri, e. anggon kita murungake karping Duryudana nggone bakal rukun karo Pandhawa awit lamun to Bratayuda kuwi ora dadi tetelo angkaraning jagad bakal ngrede awit sumurupa dumadining Bharatayuda iku yudane wong kang mahantuk sura lan watak asura. Kawula makmum. Lupute dene jeneng kita kumawani masisa marang Siwarga Darata Mas Dadireta. Nanging ing antarané bener lawan luput iku mau, bareng ulun traju si abet ingkang bener. ingkang mangkono manik mboyo ulun keduga ngayomi marang jeneng kita. Oh, atau. Ngaturaken sanget agenging penuhun ingkang tanpa pepindhan dene paduka iwang padha winenang kasduhang ngayomi dateng desang kula. Narayana, mohon kula. Aja wedi kangelan. Busana ingkang rinasuk titah ngarsa padha. Sanane kengeyang manik kaya tuli jaluken bali. Lan sirepen nepsuning brahala kang ngoyak marang manik moyo iki. Lamun bisa sirep tumlinggal paringana wahyu tirta manik moyo mahadi. Kulo nuwun nggih istirahat kemarin kulo nyuwun pamit saya pengestu. pangestu. Ya ya nggih Narayana Jaya Jaya Wijayanti. Kula nyuwun pangestu Hyang Padha tenang. Ya ya manik maya. raliwat raharjo ingkang pinang, pinanggih jeneng kita Manik Moyo Anoman kula wonten dawuh tumuli jemuju marang pertapan Soko Lima lan Ngawonggo Durna lan Karna tumuli balekno marang Praja Ngastina Titah loro iku ora kena pisah kelawan Kurawa sebab iku dadi rerangkan ing Kurawa Lamun Durna Karna ora gelem bali nyang Ngastina teges ora tresno marang Pandhawa Pura bapak si saulun paringan kita anoman. Menurut-menurut ini setelahkan dawuh. Paring ku wanyun pengestu. Iya, iya, enggak deh. Dari gaya suwa kabeh rahayu engkang pinanggi, ya. taono golek serayan ketitik wis nggawa ratu ireng. Ulun ora wedi karo ratu ireng. Hoi, lha ora wedi karo sudukmu. Jono sak balamu. Iki lho gagane Petruk. Ora dadaku. Mengkota sang Brawala. Apa? Jenengmu sopo? Aku buta ora duwe jeneng. Kowe sapa? pangling karo aku. Lagi iki aku ketemu. Hmm, iya. Aku nata ndarawang Prabu Bathara Kresna. Ana apa medhokake aku? Aku bakal njaluk sandangan ning dewa kang diagem ana mburimu kuwi. Kepriye pukulan Bathara guru sandangamu dijaluk? Ulun ora entuk. Sebabe apa? Ora ana saline. Nang go salen ya dijaluk. Ya salen sarunge Petro kuwi eh, malah esis. Sarungku laku nganggo apa? Aku sarung angkok. Monggo iki nek turu tak gue bantal. Ya ketene eh. wong. Sarungan kok sarunge dilimpin gue bantal. Tene hawane panas ya. Wes ora entuk arep njaluk sandangan. Sang prahala sirep nggon menesu. Mlawa gelem sirep tak ijoli. Lho iki aku nggawa. Hmm. Semunar mawa cahya kuning tur alus kahanane. Moros padakno iki apa? Lah apa iki kok mlenuk bunder iki? Iki jenenge Wahyu Tirta Manik Maya Mahadi. Oh, kuwi ada banyu. Ada pedalan, dalan? Ada. Ada banyu. Kaya ngono nggonku akeh ya, Kang. Saya iya kaya ngono Iki jenenge apa? Wahyu Tirta Manik Maya Mahadi. piye perkara guru monggo sing tak golek iki ya mung iki kare wangi dadi gedhe ngene iki ya mung golek iki nek nganti iki ora ditampa golek iki apa meneh lho ning kudu dipikir lho niku wah ning ora kudune ya ditampa kok ditampa kudu ditampa Ya, yen pancen mengko aku gelem sirep. Oh, ya yen ngono nyo sandangan tumuli tak balekake. saya ulun kresna punta harjuna banget penerima ulun dene wektu iki ulun wis bali dusana ulun wahyu lestaryati nampa dening punta dewa dayaning wahyu dayalna katentremaning wong sak ngarcapada Koko Prabu kula ngaturaken sanget agenging penurun lenggih dawas sami-sami. Kula inggih madosi paduka Koko Prabu. Ya Dimas kaipe banget penerimaku. Wis anggeni. Apa wa? Tumuli tumurun teko marang patunggone ingkang wawar kudara sing dadi recokae pulih nang derekno kondur nang marto. Baldoro Joko Suwen sing dadi tak grayang dadi menungsa meneh wae. geni banget penerima Iya, wong. Waktu iki wa pun ta dewe wis bisa nampa wahyu tirta manik moyo mahadi malah wis padha kundur nyang Praja Ngamarta. Kepariwa Pak Bundarwati siwa didareke kundur. Yen ngono paman neng kula Sriwayuh ing kali kandhi bali nyang Ngamarta.

Anoman iki. Nggih penembahan kula apa Anoman? Eling apa Anoman? Sing ngandika kepanipun Sang Hyang Wenang katuran wangsul dateng negari Ngastina. Ora sudi. Tak gawe apa aku bareng nang Ngastina. Aku terima urip tentrem ana kene. Ora dadi bujang ora apa-apa. Ana kene aku wis kepenak uripku. Aku ya sabuk galeng. Mboten kedah kundur dateng Raja Ngastina. Ora sudi. Eh, tak uncalake kene Thank you. Anoman. Iyi, kula Siniwun. Ana apa Nyang Awangga? Siniwun, kula kautus Sang Hyang Wenang Paduka katuran wangsul dhateng Astina. Aku gelem bali Yang Astina wonten wis bisa ngrobah penggalianing pur kadang kula manggih kula ingkang badhe matur. Yen ngono Anoman, yen nganti ana apa-apa kowe sing nanggung manggih kula ingkang badhe damel saenipun. Udara. Resna kakang apa? Dampyak-dampyak saka kulon katon para purwarga rusuh balek lo. Iya. sura marata kru kabar jare singgo wahyu punta dewa. Dasar kapura nyata pendhitaku gara taun ana ngendi? Kakang Kartomarma gara taun kae pendhita asli. Ah! Kurawa ora trima Pandhawa sing gawe patin mati dening tangan gua.